Euskal Irratiak herri urratsetik zuzenean. Zenean baikira hemen txe Euskal Irratietan eta herri urratxetik. Ebe giroa berotzen ari da, pentsatzen duzien bezala ikusi ze guzkia dugun gure buru gainean, odeik eh, kasik gabe eta diendea segur hor dela. urratxetik zuzenean, beraz euskali ratietan. Euskali ratiak, erri urratxetik zuzenean. Eta laster, uh, aipatuko dautzet gure egitaraua, uh, eh, bete betea baitugu, gomita initz izanen ditugu gure kilan, guneetatik zuzenean, eta justuki, gune batetik dugu oiana dager hemen txe, eta be baduzu bistari bat zure kilana? Hori da, marantzaetan eta dut, noski hemen jendea unitzen gana turbiltzen algira, hemen prentsa gunean, eh, gira ondartza ondo ondoan, eta hemen dikutxira joanen gira ikustera ze pasatzen denan, baina nerekin dut, eh, ba, bisteari bat egun hon nondik alduzira? Egun hon, hemen guan izan, baina trusatik heldu nahi ah. zo. Tolosatik, tolosa, nun tolosa, bat dugu e, Oksitanean? Ez ez, ez, Frantzia, Frantzian edo bai. Hori da, beraz, urbildu zira Euskal Herrikoa, baina tolosan lan egiten? Lan egiten dut bat, dula, dula zazi urte, baina eh, hemen goa bainiz, ebe sartu niz eh, beti sustraietan izaiteko. <laughs> Importante erri urratxan izatea zuretako? Bai, biziki, eh? jendea ikusteko, berriz ere partekatzeko jendearekin eta eta lagun eh, ikusteko ere bai, biziki importantea da bai. Nola pasatuko duzuzuk eguna gau hemen erri urratxan? Ba, jadanik uh, itzula egin dugu, lagun batzuekin, uh, ugo minututaz egina izan da, ba, ez nuen, sekulan egin, eh, tipidanik jada, me bon, ez nula egin. Eta egun osoan, ebe ez dakit, eh, jende, jende, hola, egusita, e, eh, mintzatuz, eh, eguraldiarekin ere, ez dakit, improvisatuko duten ustez. Ba esker mila, pa, ba, gozaz azuzure egunaz, eta mila esker hok bildurik, arantxan zuten duzu giro badela hemen, eh? Bai, bai, <laughs> ikusten dut, entzuten dut, bai gurriarrak ziren aski, dakit, kusi ja. gaitak ziren bakarrik, Eta bo, horpegi batzu ezagunak, lehenago ustaritzeko klika ere pasatu da intzinetik. Eta behara, hori da, animazioak, musikariak pasten dira hor jenden artean. Eh, eta begin behar dugu pundu bat, ala ere aparkaleko eta zeren aipatu dugu pixka bat, uh, antolaketa aldetik dena prestela, baina aurten ala ere eh, naski bada berezitasun bat jende hainitzur bildu da hoiena. Hori da, aipatzen genuen jendea, hainitzur bildu zela eta itxura zala zela eta konfirmazioa dugu, zenta lehen pundua egin dugune beraz amaiketan, amaiketan autobus gunea eh, normalki eguerditan betea den einean zen deia, donko horrek proga du jendea goizago gutienez urbildu dela eta aund, nomre haundian alazer errandaukuten beraz antolatzailek amaiketan egin dugun punduan. janan, aski hor, ondartzen zira momentuntan, zuten ira dantzariak, eh, ah, Jean Lazal ere ikustunte mendik, dantzen ikustetat databian. bai entzun duzu aurreskua oraintzetan ondartza gunean aurkitzen naiz hemen ezpela taldearekin eta hemen ezpelako dantzari bat japatu dut zenta ikusgarria hasia da noski egunon nola deitzen zira magi egunon magi dantzaria beraz ezpeletaja bai ezpeletaja dantzaria ezpela dantzarentza dantzatzen dut Eta zuek hemen erri urratxan presentizatea, nola ikusten duzu hori? Ebe da erakusten dugu ikastolai sustengoa, erakusten dugu euskarari sustengoa eta euskal kulturaren baktaide baikira edo. Bakta hartzen baitugu eh, euskal kulturan, da molde bat erakusteko hori guztia. Gaurko ikusgarria, ba, ona urbildu ez diren entzat, zer proposatu duzue? Alor, gaurko ira, e, ikusgarriak, ikusgarria eman ginoen eh, joan den irailean taldearen berroita bost urtea, eta hor dira mm, mundatu ditugun uh, sorkuntzak erakusten ditugu. Eta hor ze, ze aheman duzue ona eh, etortzen direnekin, edo egiten ote da beste aheman mota bat, edo beste ikusgarriak egiteko noa baita, edo jendea urbiltzen da bakarrik ikustera. Uh, be, ahemana berdinara ze ari gira beti dantza, baina uh, Bai, ematea olako ondartza gainean egi urratxan ematen du beste, beste gauza bat, eta dantza eta dantza baita eta kantua, ebe pesta, pesta irea ematen du. Uros, hemen izaitea, ezbela, ezbeletak bezala, dantzari bezala. Biziki, uros, biziki, biziki. Bori, ba hemen gira, ondartza gunetik, arantxa, eta entzuten duzen bezala, beraz giroa, jendea, hauniz urbiltzen da, erran, eta ikusirik aroa gainera, batzuk are gainean jahirik, besteak ujunagotik ikusten, polita. Mil esker magikurekin egonik. Eta ala, zer alginoen arantxa, beste gune batera joango naiz hemen gutxira, zuri hitza berritzeren. Bontxa, hor dantza gunean zinen, ehm, ondartzan, baina hor dantza deitzen da beraz eh, gune berezi hau, tenore untan, zer tenore da hor, amekak eta hogeita bost dira, eta tenore untan, beraz espela dantzan eh, ari da, behogei eh, eta bost urte, eta ondotik, los ebeutontz, uh, uste dut, biarnesak direla, ez, horiek olako izan batekin, ez dakitzer diozun, kusi ditut batzu, uste dut, uh, sibirotar edo biharnes nahasketa bat olako Zakit eh, gure teknikariak ezautzen dituen, ez du iduri, laurentz, ez, tampi piso Eta gero, horren batak terditan, etorkizuna leiotik taldearekin. Horren egitarra aldetik, egan bezala hemen eh, riugatzen gira, zuzenean eh, lankide desberdinekin oiana, laurentz, batik, kristof, eta mm, ondoko minutuetan gurekin izanen ditugu, paskal indo eta laida muzika, eh, ipatuko dugu ala ere, aurtengo riugatzen berezia, emankizunean orain aipatzen zuten bezala bezala, zibururentzat eh, izanen dela, ea segirotan eh, diren berazi gande goizuntan, eta gero, e, eh, inaki ospitalekin e, oianak itzordua hartu du, Nafarroako gunerator partitu berri da, beraz, laster ere musikaren aldetik, zer baden gaur aipatuko dauku seikiago, berak antolatzen baitu ere musikagune hori, aurren sokorat biztanena batitekin, joan engire bat egitera, Kristofekin beraz eh, ekitaldi ofizialaren bilduma, ea aurtengoek hautetxiak eh, zer dioten, aurtengo uh, sehaskaren egoeraz eta um, ziburuko ikastola biztanena, eta sustut ere hiru ikastola berri dekiko direla sartze untan, eta musikari batzu. Gurekin izanen dira Willis Drummond taldeko musikariak aurten egin baitute eh, kantua niko etxartekin batera. Giro edera ekartzen duen eh, kantua zugu baientzunen, beste talde bat giroa berotzen duena hori segur, gaur eh, ikusgai izanen dituzienak atxaldean, momentu beroenetan aski, betagarri taldea atxaldeko iruak terditan... Ebe gozen, hola giroan txartzen gira, dudabari mazioten jiteko ala ez, horrek piztuko dautzen aski. El mugante de matu ez badakigu zeiten, gustein este maitagarri taldean zuten zenuten eta berri zentzun gai sari eh, atxaldeko iruak eta erditan arituko dira Nafarroako gunetik eta ramezalagu hemen txegira zuberoako gunean Euskari Jatziak zuzenean erri urratik ah, eta oiana mintzu da nunda oiana nunda Entz, eh, entzuten da mainan bai ah, bai bai hemen naiz ah, bai, hemen hemen Entzaituzte entzuten, zenta ondartza gunetik joan arte Nafarroa gunera, erran dezakegu base Nafarroa zeharkatu behar dela, zuberoatik ondartza base Nafarroan, eta hemen nerekin nundik heldu zira? Bai gorritik. Bai gorritik, hala. Base Nafarroan bai gorri ongi tokatu zait, eta gaur nola pastuko da eguna? Bo, be, jende gehiena bezala, eh? hortik ibiliko gira, kontzertuak ikusi, eta Eta ara, ze kontzertu ikusi nahi duzuzu? Denetarik, denetarik ezker esko inibiliko gira. Eta... Zer ez duzu txeginen? Uh, berdin zaigu egia <laughs> Willis Rumon? Uh, bai, berdin, bai, bai. Betagarri? Uh, ikusiko. Ikusiko. Bera, nola iritsi zizte ona? Uh, autoz. Eta aparkatzeko eta ongi pastu da? Bai, bai, bai. Goiz etorri ginen, eta ara. Eta gero sartzeko nola inen duzie? Autoz ere, Feon, senperen lo eginen dugu, eh? baina bain. Hora, e, eh, beste egiteko aukera beraz, auto utzi zemen. Hori da. Jende hau nitz atxoman duzu errepidean edo egisa eh, izan da, unat urbiltzea? Aski egisa, momentuko fegu aski goiz etorri ginen, beraz bau etzen hain zeila. Horain ez dakit nola den egoera. Eh. Txartelak hartuak? Bai. Eta orain zer egin behar duzu lehen gauza, zer egiten da egiu girenean? Uh, txartelak erosi, eta gero betrago bat hartu, eta eta ala, ezker ibili. Baditu zua, oiturazko guneak, edo joaiten ziste, ikusten duzuen arabera? ikusten dugunaren arabera, ba, onbat dugun afajoa, eta lapurdi arabaldea, aski ongi direnak gazte zat, baina bai, uste naz ezker eskoin. Basen afartar gisarat, basen nafajoa zeharkatzen duzu ebaizik. Hori da. Da, beraz hemen ahapatu ditu justu justuan arantza, erran dezakegu hemen Euskal horri oso txik ikusten aldela jende badela, eta hemen beraz gazteak zenbat jintzizte honat baigorritik, zenbat zizte horren guruan? Ez dakit seguraski hainitz. Baina nor, zure lagunekin, zenbat ziste? Uh, ene lagunak uh, lapur dialdekoak dira, beste bat na, uh, basen afaxa, me, voilà. Ez denak nahasturik? Bai, bai. Beraz, besta hon desiratuko dautzugu esker mila gure galdera erantzunik arantza eta basen afarotik naf, nafajo alderat noa han baitut du, Inaki bai. Hospital programazio ardura Untsa hoian ah, mile esker gero arte Nafarroa beraz laster joanen baitzirato bat jit eh, laster aurren berri ere hartuko dugu eta erran bezala. Gu zuberoa gunean gira, prentsa gunea da hemen, kafea eta mojitoaren ondoan, ongi ezagutzen duzuen bezala, pegatinak baditut mile esker, <laughs> jadanik ez dira gelditzen hauek eh, kolegioko ikasleak, seigarrenekoak pegatinak saltzen egun guzian ez talan egresa, eh, eh? pas giren eh, guziek badakigu, segarrenean pegatina salmenta erri urratzen, baina bon, giroan eh, sartzen da, eta mm, erramezala hor dantza gunea hor dugu, dantzariak ari dira. Araba gunea badakizuen unden hau aurren xokoaren ondo hortan, uh, aurren xokoaren zatera badaz erregin amaretatik animazioak asiak dira, irrien lagunak xokoa beti hor duzie tailerrak, Opikanoba zurezko marrazketa egiten alko dute ere aurrek, bo ba, aurrentzat da, ez da helduentzat, horren zuen eh, aurrarekin joan marko duzie, trampolina ere, rodeo egiteko parada gainera, eskalada, joko handiak ere badira, eta alba hola erakustalia eta ere Badituzie hor, eh, eh, hori e, batitiak espikatuko dauku, pentsu dut, laster handik e, eh, ginen baitugu lotura eta araba gunean e, erri urratx kantu, zameketan abiatu da, mutxikoak eguerdi terditan dituzi aldiz, dantzatzeko gogoarekin balin bazizte, eguerdi terditan da itzordua araban eta kalakan ondotik atxaldeko bitan, maialen glaukoma zezenaren taldea, eta behurunago joiten altzizte ere gipuzkoako gunera aurren soko bat ere baita han uh, eh, erri hainitz uh, eh, itzordua eguerdi terditan duzie dinkana diokoaren ordua ere atxaldeko horren batak eterditan eta ane eta piratekin parandan lauak eterditan izanen da Gipuzkoako gunean, lapurdin ere horren txoko bat baduzue, puzgarriekin, trampolinarekin, bertso saioa biatua da han, eta eguerditan aire aizpak kantu zarituko dira, ondotik Agustin eh, Alkat, eta be, edo karriketan. Aintzira inguru hortan ere txarangak eh, baditu zi, elektro txarangak ere gaineratiek, eta klika ere hor dira, eta bar, eta bar luze bat, eh, beraz, uh, zauzte, erri urratxerat dudan balin bazizte oraindik erran bezala urten, aparkalekoak fite, fite bete dira goizuntan, jadanik autobusak uh, uh, amarrak autobus gen, gunea, jadanik betea zen, usaian eguerditan betetzen delarik. edo goizago din dira, edo usaian baino gehiago, naski, usaian baino gehiago, ikusi zeharo den, eta begure gomitak urbiltzen dira, hortxetan jartzeko denbora paskal Euskalindota laida musikarekin beraz puntu bat eginen dugu. Euskal Irratiak herri urratxetik zuzenean. Eta egan bezala segitzen dugu beraz beste bi gomitekilan, e, eh, hemen dugu uh, Lindo, beraz saskako lendakaria eta laida musika ziburuko uh, ordezkari dena, egulon zeri? Egunon. Egunon. Bai, bai forman, egun hastiko prest. No, no, nola ez, alako barbarekin, eh? Ari nintzen hori pentsatzen goizuntan, iduitzen zait, badola urteak ez dela olako eguzki bat izan erri urratxan ez? Ba, bai, justu hori aipatzen genuen, eta olako e, eguzki garbi, zeru garbi garbirik, bada amar bat urte bederen ez dugula ukan. Beti izan dugu euri zerbait eta bertze, eta eta kontent. Me, bon, gero, ez da hori ere saskan beti hola da, eh, baita, sekulako lana da horren gilean, eta eraman dugu sekulako negoziak eta bat Meteo Franz ekin, eta lortu. Zerren txain da hori, eguzki hori? Nire ustez keinu bat da, ziburuko ikastola delako, eh? beste ikastola entzat ez baina zibururen entzat bai, ala da, zena ez horreita, ziburu bestak baino behag gira. Uh, ba, ontsa abiatzen da eguna. Hor da, nokaitara ziber da, sehaska kantolatzen duen egun hau eh, eh, parte handi batean, beraz, ziburuko ikastolaren aldeko eguna izanen dela. Bai, uh, behala gertatu da, ez, uh, ez zen guk espero ginoena, ez, ez zen uh, ibilbidean edo aurre ikusi ginoena, guk nahi ginoena zen uh, ba, bere ardura hartzea, zerbitzu publiko bat eskaintzen dugunean, ba, bere ardura hartzean eta terreno bat ba, guri alekoatzea edo parte hartzea zerbaitetan, ikusita be, manifa eta eta guziek ez dutela deuseman, ba, bertuak izan gira ba, ontara iristea, beraz terrenoa erostea, ba, azken finean etorkizuna segurtatzen dira aurrez, eta importantena hori da, eh, ziburun ikastola bat izatea, eta beraz etorkizunan aurroiek eh, balintza honetan egoitea. Beraz, eh, ba, pozgarria da bederen ikustea, ba, hori lortuko dela, bestak beste gaur, eh, gaur bilduko den diruari esker, eta beraz be, ikastola guztien elkartasuneri esker. Eta zonbat espero duzie beraz biltzea, gaur zenbakietan sartzeko biskat? Ba, zonbat egia erran, e, eh, dena lortzen bali maginu bikain, guti hori bera laureun mila euro behar dira, eh, zerbait eh, duin eta minimo baten egiteko, luja erosi eta bertze. Nik ez dut dudarik lortuko dugula, gero gaur berean lortuko dugun edo kaina arte eraman behar joitu dugun kanpaina baten bidez, eh, niri berdin zain bait da badakit gaur eh, sekulako urratxainen dugula, eh, eta <clears throat> eta bai, lortuko dugu, laidak erreten zuen bezala, lortuko dugu ziburun izanen da ikastola bat. Eta horrek nunbait erakusten du ere, gaur izanen ditugu ez dakitzen bat politikari eta gure mainetan, e, dira den denak, baina horrek erakusten du ere, be, erri mugimenduak duela erabakitzen nun eginen ditugun ikastolak. Egan baita ez dute autetxiek e, deusukatzen lalko gehiago, uh, eh, ziburuko kasua hor baita guain, gainera, uh, nunbait, eh, eiek emandako hitza ez dute bete gainera, eh? behaz, dut, azken finean, izanen dela ziburu haintzin eta gero bat uh, saskaren historian, uh, hemen digoiti, autetxek badakite ezingo dutela ukatu ikastola baten uh, eraikitzea eta autetxietaz gain eh, badakudeatzeko ere pentsatzuntxe askaren eh, baitan gauzainit, zolako erabaki bat hartzerakoan, nola kudeatzen da hori dena? <clears throat> Be, ikastolen kontseiluan eta antolatu behar dira gauzak, jena baita bozkak eta bertze. Eh, demokrazi partizipatibo batean gira, xaskan, eta debate hainit sortu du, eh? lur baten erostia hola, irure humila euro, biztan dena, eh, eh, dolugarria dela guretako ere. Eh, eh baina, bon, voilà, ustut, eh, momentu bat bada nun ikusi behar den zer den importantena. Eta nik uste importantena da be, irri guzietan, ikastola erri eskola erraiten ginuen garai batez eta segitzen dugu erraiten, e, erri ahondi guzietan izan beharko da ikastola bat eta, eta eginen dugu. Eh, hor ziburuko ikastolari begira, beraz, hor eh, zonbat eh, aur espero dira, bon, ez da oraindik idekiko beraz, zein dira epeak, nola aurre ikusten duzi hori dena? Ebe, espero dugu uh, ikastola berrian izatea ikasturte berrirako, beraz eh, irailean, hogari gira aurre kontuak eta egiten eraikinaren zat, eta beraz dena ongi baldin badoa, irailanan bertan izanen gira. Murain amalau aur ditugu, urrengo urterako urtean zehar beste iruzpalau eh, sartuko dira, eta etorkizunean argi dugu askoz gehiago izanen direla, egia da uh, historia guztionek, atazka guztionek, nire ustez guraso batzuk oztu dituela, ulertzen dudan bezala, ezik uh, betiko ikastola zalak eta argi dutenak ezarriko dutela aurra ikastolan, batzuk dudan baldin baziren, bo, pentsatzen dut, eh, ba, ez dituztela ikastoren zerri, beraz, bo, guk egia da, badula, go, gogoa iraila iristeko normaltasunan sartzeko, ez bain beste eh, protagonismo kaiteko, beste ikastolak bezala izateko, beste ikastolak duten arazo berdinak izateko, eta beraz, eh, hortik aurrera, siur naiz, ondok ondoko urteetan, e, fite igoko gila berroita marrera. Eta hor, justuke ipatzen zintuen beste ikastolak, hau da ere aurtengo berezitasuna, Sartzeuntan ikastola berria initz ere edo gehi, ai, gehitzen direlak ere eh, urtena. Bai, e, berze hiru ikastola, eh, bat basena farroan, azkaraten, edo garazikoa pixka bat kiki gelditzen zela, bereziki ama ikastolan. Uh, bazen aukera hor publikoa gainera, eh, jena baita Jean-Michel Galanek eman digu itza utziko zuela eskola hoia eta beraz, eh, oita sortzi urte usteut eh, eta gero, eskola publikoa bilakatuko da ikastola bat, baina eskola egoiten da, hori da importantena erri batean, eskola berriz irikitze batea, eh, batean eta emaitea usteut proiektu poita dela. Gero ondokoa da basusari, basusari eh, be, proiektu poita ere, uh, basusariko eh, be, burasuek merezi zuten aski hurbil ikastola bat, miarritzera haino joan mertziren gaur egun, eta gainera badakigu erri horiek gotortuko diren uh, erriak direla, eta hirugarrena da bidiatu, bidiatu oino bertze zerbait da, da nunbait gaur egun endaian eta urgunan diren aur horiek, be, erri tartzea, nunbait, uh, errian ikas dezaten eskuaraz, eta eta hiru proiektu horiek bederen erakusten dute gauza polit bat, da militantzia badela hoa indik Betien Beti entzuten dugu, eme ez, ez da, lehen bai, hoa, hoa inez. ez da, ez dut hola bizitzen. Eh? Iru ikastola sortzen malin badira, dira, buraso talde batzuen ekimenez. Eta ez da e, eh, saskatik heldu den eh, bai politika horokok bat, bai, baina naikeri, tokiko naikeria ez dugu guk e, e, Eta behaz beren baitatik dute indar hori atseman. Eta uste dut merezi dutela be, denen txaloak eta, eta naiz eta aurtengo eta erri urratxa zibururi eskaintzen dugun e, <clears throat> eta maiten du diogun protagonismoa, ala ere bizki importanta da, azpimagatzea ikastua tipi horietan egiten duten eh, sekulako indarra. Beraz, eh, mito bat da, burasok, oraindik militanteak dira, saskan? ba, pentsatzen dut denetarik badela, bai, eh, bai noski militantak badela, paskarek raiten duena, ira, iru ikastola berri badira, beraz horrek erakusten du, eh, guraso batzuk dutela sortzen herrian guk duela iru urte bezala, eh, egin ginuen bezala, e, unik ziburun argi dut, gero egoerak egiten du ere, berba militante bilakatzen zarela, ez, egoera zailan zarelarik, bez duzu beste auturik, beraz, beraz ala, bazoaz, beraz, bai, badira, eta nik erran behar dut posten naizela iru ikastola berri izatea, biziki posten naiz, eta batzuk zalantzak bazitu zituztenea er, eh, terreno erosteak eh, estrategia aldaketa batek edo se askan eh, ukanen zituen etorkizunean, ebe honek erakusten du ez zetz eta beraz etorkizun polita dutela ikastolek. Horan, uh, eh, azken gauza bat, eh, zure t-shirta eh, ikusten baitut, Paskalindo. Uh, lemak aurten, ere, galdera initz ateratzen ditu bulura. Asik, ikastola, bonik badakit zer egan nahi duen, uh, prentsa horrekoa segitu baitut edo entzun baitut. Ez da biziki argi aurtengo lema hori hor zuen abildu interneteko gauza horiek ilan. Bai, ba, fet, badaitz, ez joko bat ere, da grafismo joko bat, horako zerbait, eh? ba, abildu eh, ikur hori at erraiten da inglesez, eta beraz atxik ikastola bildua, bukatzeko a bildu hori. Be, nun baitu ustut ere, eta be, ziburun ikusia dugu, eh, zein darra zuten eh, sare soziale gaur egun, eta nun bat da e, be, teknika berrietan murgildu behar girela ere, bai ikastoletan eh, materiala eskainiz eta eta teknologia eta jakitatea eskainiz, mainan baita ere Euskal Gintza orokorki behar duela murgildu ere teknikolo, teknologi berri horretan, ez dira gehiago berriak, baina hasteko eh, mugimendu horretan girela, en fet, aski naturalki, eta egia erran uh, gaztek bizikifite uh, eh, eman zuten, uh, eta gehiago gazte. Hori da, behar bada zarkituak gira pixka bat, nire dudak banintuen, eh, astapen batean, eta bo azkenean egia erran Niko eta Uiz Drumonek egin dako kantuarekin, uh, azkenean sartzen da leloa ere atxiki kastola bildua. <laughs> Bon, txabe, ordean utziko zaituztet zien bidea egiten, krema eman duzie? Emanen dut bai, antzi dut, baina badutzakoan, <laughs> zakoan, dut. Hor, eh, uste dut, joko diela eguzkiak. Eh? Boa, emezten portaiko, jege. Eh? Hola, haste batez, eh, hartu gaitugu markak, gorri-gorri ezan eta, ha, irri horatxan intzan, ala. <laughs> Bo, bebile esker, laida muzika eta paskalindo. Bile esker zuri. Adio. money. Ia bere ale emanak lanean Epeluz ez lagunek ez ikusten elkar Eta aberazteko hainitz urte behar bakeria ustetik, ahala zekararaz monte bideotik, etortzea nuntzi ez gateko eleak, nalde noiz diren eldu, sobra gambertzeak. Kalakan taldea elementuak kantorekin haien azken diskoa elementuak eh, deitzen da eta xarri beraz uh, ikusten erako dituzie. Uh, Nun dira, araba gunean, atxaldeko bitan, uf, bero inen du hor, tenore hortan. Bai, Jean-Pierre Txiberi? Jean-Pierre? Jacques. Jean-Jacques. Jean-Jacques Txiberi <laughs> barkatu. Hemen txetan dugu be promenan, siberotar bat, musikaren eguna promozionatzeko erri aski, ez? egunon? Behar ba, egunon. Behar da? Behar da, sasoina da. Sasoina da, Uda Berrian, hor beti bada uh, musikaren eguna uh, beti uh, erriuratzen ondoko itzordu nagusi bat da Euskaldunentzat eta, eta lapurtaren zat ere? Bestentako ere, bai. Bai? Euskaldunak ez diren entzat ere? Iztaten izaten alda. Prefosta. Prefosta. Ordean, Uh, orain nor dira, orain eh, azken urteetan beti zu ikusi zitugu, baina nidu itzen zait, guai gazte batzu direla orain eta lanetan ere? Abistan ah, da, beharrik. Bai? Beharrik. Eta ez ez, plazer handia dugu hor um, araberitzeli batzu baditugu, ditugu, eta gazte multxo batek parte hartzen du eh, lan hortan, uh, hautuketetan, eta laguntzetan eta horrek plazer handia du. Musikaren aldetik uh, ere aldaketak ekartzen itenak berdin? Ah, bai, bai. Estilo aldetik? Ah, eh? biztan da, biztan da. Berda aldatu pixinua eta? agian beti gure gustuko ez bai. da gorde behar, baina... Ez eh, baita dena baitatzen, arme, denen zatin behar baita pixka bat? Hori dira. Hor hor, eh, aurten berezitasun bat, hogeita seigaren edizio Kantua, kantorearen eguna izanen baita hor, uh, larun edo nesken egunin. Bai, zen eta pixkat izede bat eta ikabiatu, zentako uh, eh, itzulean bagintuen eta jendeli batzu eh, Euskaraz kantatu behar, uh, aldi zen izalaik bortxaz eta Euskararen alde, ez dakidalaik, edo ez dakidalaik zer kantatzen dutan, hitzak ez. Usu gertatzen da hori? zentak ez dut franceses kantatzen, bat badira biziki kantore dira, kompreni eta eta eh, horrek eta isidea eman zuen egan urtean eta te gauza bat eta abiatu behar zela. Eta zentak ez, eta ez bat abiatu goizean, lagun bat goizaikin, erraitez eta eh, zer, zer izaten ahalitaike eh, kantorioan istorioa zentako euskeraz eta erosibotarrez berreziki e, zelan eginik izan zen eta hor izanen da jakuska bat Alemanian, gerla denboan, grabatuik izan dien e, e, kantai heli batzuen, preso heli baten eta e, grabaketak ezin izanen dira agertuik, hor maider e, eta ikerka bat egin duena. Mm, Aipatu bai. egin du hor berriz eta bilketa bat e, henbak utorra magioien bidez eta izan zen Sibiuen kantoen gainen eta gero e, kantoiak zeleku bai e, eh, tristeziain, bai e, eh, alageatasunain, bai amodioain, eta bai herri baten, e, borroka baten e, sustatzeko edo laguntzeko. Gukek egin duen lana, errobik egin duen lana, e, eta beste hainitzek e, hitzez edo kantorez hasi dituzten herri baten mezuak. Eta hor, eta berriz, e, bihar zer toki kantore horrentako. Hala, eta nola zesendimen. Eguardian, e, Hor txalaz bat eh, izanen dira berriz eh, kantai eh, ezberdinak, erraitez zentako nikok bezala, zentako egin duen eta tradizionaletik brokeat egin duen aldaketa eta hor ikus molde ezberdinak izanen dira. Mm. Baskaria algarrekin, hau kantu txapelketa horre biharko kantoria hileki hautzi. Bai eta uh, eh, agatsalde undagean kanto aizinen. Hori nahi nuen jakin zer zen eh, titulu edero jekilan, kanto zer da? Ta, zaidugu eta itzulpen politagoa. Ah, kantu goaz, le xan pour le nul. Dian, txarrak, kantuan txarrak direnen lekoa izain da hor? Ez dakit, balio dien eh, publikoa urbiltzea olako momentuetan, zer da? Ala, ez... kantatzen du nahi dena, hor eh, e, ordean. <laughs> Ordean zen eta beti, eh, guai kantatzen baduzu ostatu batetan edo hola, bakarrik ari balin bazira edo hola mozko gazira edo asea zira, eta zointokitan alda kantatzen goizanko bere atzietan eta... Bezan? Hori. Ah, hori nien, Hori. Eta inorke rangabe eh, jauzik. Uh, Aldiz hor zen eta taldeli bat baditugu. Um, Suberoan uh, eh, hainitz eh, Euskal Kantoari lekua utzi dutena eta zen erraitia um, behar zela uh, behar zutela behen bylatik elki eta bester eman inbeia kantatzeko eta orduan pantaila handi bat ezaiko dugu, eta dei egiten dugu, izanen dira hor uh, eh, laspazortzi talde uh, indienak uh, eh, kantatzena, oliagak, ainiak, barkoseko taldia eta abar, eta um, hoik botituko dira uh, jendekin, pantaila handi batetan izanen da uh, karauke, bai, karauke bat izanen da, eta inbeia eman dezagun, dakien ahi, ez dakien nahi ah. eta nahi duen nahi kanta nahitzeko. Horren, euskal kantua bakrik zein dira? Euskal kantoak bakarrik. Ez sibilotarrak bakarrik? Ados. No, Galdera da, bai? Eh, nahi baduzu ah. beste, ez da bada bat emanean dugu gehi horren itzulian. Ah, ba, ordean <laughs> zendako. ez da behar dira bakrik sibilotar kantuak eh, eman eh, olako guneetan? Ez, botitze bat izanen da, izanen da kantu muta guzitaik. Ez dut ikusten diferentziaik eta sibilotar eta euskal kantoien diferentziaik. Ados. Ha, ah, zuk ikusten duzu? Ba, batzutan, ez dakit bada U gehiago berdin uh, kantu hietan. Ba, ale, U hau txeko dugu. <laughs> dut bai. Bo, ordean hori uh, nesken egunin eta notik gibel urdinek eh, taldeak ere... Ba, Fred, Fredi Paiain eta bai. talde bat. Eta biara bo, ez dugu egitarra guzia ipatuko, eh? Eh, baitira gauza unitz goizetik eh, abiatzen da eguna, uh, badira txarangak, badira baskari onbat ere usaian. Bai, usazu ekipak eginik, ikastolakan uh, sortzi sortzi humba baskari badira, hor uh, tokiak goi eta askigoizik eta har, zerren eta urtero badira kontent estienak edo hola. Bai. Nahi nuke gibel, gibelaldi kipi bat egin, ostirgal atzaikin egiten dugu eta um, libre bat, eta hor bertsulariak nahazten ditugu kauteekin, bagi zer den kauteak? Espikazu, gure entzulein. kautera dira eta um, maskararetan, beltzak bat dira, eta beltzetan kauteak dira beltzenak. Eta haiek perikuak egiten dituzte, eta herri baten bizia, eta jenden bizia dudikatzen dute eta zer nahi bizka ateraiten. Torduan hitzen jokuak izanen dira hor, bertzulari eta kauterekin e, botitzez. Eta berde moan siberutze hor izanen da, bere e, eh, abotzekin eta nahasketa horien egiteko. Eta hor fredi paian dugu e, horien artean eta hor... E, Eta aleike manesere pentsatzen ditu. Ah, zengi? Zizantzatugun? Tipule eta putile karaziko dugu, behen ikus moldirain emaiteko. Bazteretik. Bo, iringarriak eh, baitira horiek ere, beraz. Uh, hor eh, gogoa, senetzen da, improvisazioari, sorkuntzari, liko emaiteko, ez? Hori, ere. hori da. E, netako agian zailtasun bata, bena ez dugu e, kuntsumi zaile bakarrik izan behar. Erdagaz, e, usue garten dute bat, e, ez dugu beti izan behar konsomator, konsomakter izan behar ginuke. Hado, sobe hor da, beraz, e, be, ideia musikaren eguna hortan, eta hogeita bi, oita iru, oita lauean, maiatzean, Eta igandearekin, eh, bon, eh, taldeak eranen ditut hemen eh, ibilkariak izanen dira Wonder Brass Band tolosatik, Pastor of Muppets horiek ere azken urte hauetan ikusi ditugu hemen gaindi, irazoki tal lagunak, beraz pentsu Joseba irazoki izan behar ah. dela. Akropolis bai bai greziatik etortzen den talde bat. Bai, bai, Ezagutzen duzu? Bai? Bai. bai. Ze estilo iten dute? gaztek dute eta eutatu. Ah, bazela, zepo bat hor. Txemanen nila. Tapia eta leturia berdin obekiz hau zen dituzu. Behar ba. Hori ere, taula eder bat izanen da, hor, tapia eta leturia bai, elkartzea? Ba, badu aspaldi eta ez dutela jo elgarrekin, eta hor, berriz badan dugu eta entzuteko. Kaotiko eta altar bat DJ Nixon, biztadena DJ tipi bat eh, hor eh, finitzeko. Ebe, eh, ala, baduzie programa, momentu zerri urratzen baikira, ezkira sobera luzatuko hortan, baina, bon, baduzie hor... Beti urririk egiten dugu. Egia da, urririk, erran behar da. Eta bada xapitua? Bada xapitua. Gertatzen baita, atzutan eulia izaitia, ba, baina, Bai, bada edatekoa. Ah, bon? Jateko ere. Po, untxa. Ebe, untxa, ongi, ongi jin, nola harritan da? Ongi jin. Hunki jin. Hunki jin. Beraz, uh, eh, urdinar berat, uh, eh, milesker gurekin egorek. Nik zuri, zuei. Hale, e- bestaldi bat arte. Eta alikusiko gielakoan, beraz, urdinak ben. Bente kostez. Untxa, e, bai, egia da horretara ziberda, ondoko egunean astelenarekin, uh, beraz, Eh, pesta eguna dela, beraz ez duzela lanek horik eh, miliske, radio, usten zitut beraz erri urratxean nioa egiten. Eh, Hoitarazten hautziet Euskal Irratiak zuzenean girela hemen, beraz, uh, zuberoa gunetik, uh, hor dantza gunea hemen txetan dugu, eta, oiana, nahi zinuen zerbait egan, diesto ondiak iten dizkiatzu, baina... Ez, erraten aldeena da, jendea, orain ja apeitifan hasia dela, giro beroa badela, dela hemen, herri eta animazioak baintzina doaztela, dena ongi, eta orain txetan iritsi baitzauku, ba noski herri urratxeko lehen bat, zurekin duzu. Maialen etxemendi egunon. Ba, izieri ere egunon. Lehen bat bi baitziste, eh, hori da? Hori da bera, kolendakarian izberaz. Kolendakariak, zenako kolendakariak behar dira? Uh, behar diren, ez dakit, mehazteko hala dugu. Mm. Uh, eh, Erri urratzen uh, eh, pesta horren antolatzia baita uh, et, lan bat, eta beraz forma hori, formula hori, eh, kolendakaritza formulak isladatzen duen nobekien gure sistema, gure lantaldea taldea dela pentsatu dugu eta erabaki dugu. Horten, antolaketa aldetik, eh, erri urratx, eh, pentsatzen dut, antolaketa handia badela, holako egun bat eh, prestatzeko. nola prestatzen da, noiztik abiatzen da, urte bat lehenago prestatzen da ondokoa? Beraz, hasten da urte bat lehenago erran dezakegu, mainen sustut hasten gira uh, ikastoletako ordezkariekin, burrasuekin lanian, uh, irailan. Irailetik goitzi beraz bilkurak eta iten dira, Eh, eta biztanda da urtahileti goitia eh, lan gehiagoa gertzen da eta bon, segitzen da bainan zinez hasten gira irailean egon izakegu. Irailean eta hor... Uh... Olako egun batean, nola pentsatzen da, azkenean zonbat pertsona dinen den, beraz zonbat janari, zonbat edari berden manatu, urte aldatzen baita, hor adibidez, aurten iduriluke, usaian baino gehio jende badela. Beraz, nola iten den, eh, ba, igande atxean, gaur dena bilduko dugularik, dena markatzen da. Markatzen da, postuka, zonbat eh, gauza saldu den, zonbat, eh, hara, beraz, datu guzi horien araberan, antolatzen da, ondoko pesta. Eta aurten? Eta aurten, da. Zonbat, zonbat talo bat dira, dibidez? Orduan, taloak, amairu mila talo saltzea pentsatia dugu aurten, ikusiko? Amairu mila? Hori da, eh? Anima... ikastalo. Hori da, bon, taloen artetik ere badira baditugu, eh, eh, badugu zikiroa, badugu... Uh, eh, zikiroa baita ere jateko... jatekoetan uh, paella... paella beste xoko batean, afen bon, bada... zinez jatekoa, edatekoa ere bai, eta egia da kopuru animaliak direla. Baina, ara, pentsatia, jazko pestaren araberan. Bada ere izozkiena, uh, eh, bonik baut beti horreitzapen bat, eh, eh, eguzkia delarik ola, be, pentsu dut aize gehiago izozki ere saltzen direla, be, gris den egun batean baino, adibidez. Bai, pentsatzen dut baietz, bai, ikusiko, atxean. Eta, somatxagarno litro dira? Orduan, Sagarno gutxi gora bera hama bi mila hameka, hama bi mila pinta izanen dira, saldoak eguna. Bai, seko ziste, bai, ikusi ba, zardua. Ba, ba, ba, ba, bero horrekin ere ba. Eta ordan, eh, <laughs> hemen uh, baitugu aurrak, kuku eta kuku, eta mm, beste galdera bat, maialen etxemendi, uh, egunean eh, bertan jendea unitz ere mobilizatzen da, buraso guziak, ordan, lanean ari dira egun hortan. Hori da, beraz, bon, zonbait egun lehenago jadanik burasoa initz aldu dira dena antolatzerat, uh, beraz, asiagira joan den astelenetik, eh, batzuk burrasuen gain eh, bolondresak ere baditugu, eta eskerrak hor direla. Uh, beraz, eta egun berian, beraz gaur, eh, ikastola guzietako uh, burraso guziek parte hartzen dute eta lan egiten dute. Mm. Eta ez da zaila egun hortan mobilizatzea burraso horiek? Edo plazer bat da? Bon, begira. Aro horrekin uh, pestagiroa da, musika, alaitua da, bazter guziak ala dira beraz uh, biziki giro honian uh, iragaiten da, biziki erreski egiten da olako egun batzian. Bada berrikuntzarik aurten, azpi marratzekoa? Berrikuntzarik aipatuko zinuke gaurko egunaren zat, ortengo eh, erri urratzen zat, antolaketaren aldetik? Beraz, guretako uh, berri-berria izan dena da, bon, aurren txokoen gain montatu dugula erronka animazioa, eta hor iragana dena edo iragaiten ari dena basena farroan ondartzan, Hor, eh, beraz, ekintza bat ama iru, ama sei eh, gazten dako. Haba, ah ikusi ditut bai. Hala, beraz, hor, ahi dira joztatzen, eh, lehian, eien artean, ekipak, neska mutiko nahasirik, eh, eta mm, beraz, uh, bala, nahi izan diegu ere uh, parada eman uh, joztatzeko, gozatzeko egun hori, parte, parte aktiboa izan dezaten Eh, nahi genuen, eta orduan eh, eta biztanda eskuaraz ere e, jostatzea eta gozatzea irriugatxe eguna. Bo, eta nola senitzen duzu egun hau? Ten hori untan hor, erdi da, nola abiatu da zure iduriko? Bero, bero. <laughs> bero, bai, edizu. Bero, bero, eta, bon, ara, eh, animazioa initz, diendia alegera da, beraz, biziki untsa abiatu da. Hone du eguzki ere, ez? Hori da, hone egiten du, eta gogo emaiten du, ba, hori, Pestaiteko, mintzatzeko, dantzatzeko, ara, kantatzeko, entzuten ditugu kantu zondoan, eta ah. hala. Eta zuk ordean nola pastuko duzu eguna? Lehen dakari gisa hor, uh, pentsatzen baduzula lana, hainitz? Bon, uh, egia erraiteko, gaur guretako, lehen dakarien dako, orain uh, bukatua da lana, kako artean. Uh, zailena, beraz, uh, abiatu gira lanian goizeko postak eterditan, uh, uh, eh, dianaria eta banatzen, eh, postuka. Uh, beraz hori egina da, pesta martxan diarria da, beraz, eh, bon, uh, gero bukatuko dugu uh, gauzen altxatzen eta kitio. Ebe untsa, ebe ordean utziko zitut profitatzen ordean egunaz. Beraz, orain, uh, den duzu parada ere, pixkat profitatzeko, ala ez? Ba, ba, ba, ere bai. duzu? Ez, ez, ez, profitatzeko ere bai, bai, bai. Oh, eta uste lehen egiten zuela urgorostiagak biharko egunazela bikainena. Alors, biharko eguna jakin behar da ere, eh, beraz, biltzen direla ba, beste eun eta berrogoita amak diende, uh, eh, burrasuak direna, ikastoletako burrasuak dienak ere bai, eta beraz, antolatua da hemen uh, bolondrez guzi horiekin garbiketa, uh, eta hor, uh, bukatzen dute bazkaltzeko tenorian, eta elgarrekin bazkaltzen dute denek. Beraz, mhm. egia da biziki giro goxoa dela, eta biziki atsegina, uh, ara. Pesta giroan ere hor eh, lan egiten da. Ondokoan, beraz, bihar ere parte hartzen aduzie, eh, ez baziste laneko. Laguntzeko, beraz, haintziraren eh, garbitze lan hoietan, senperen. Eri urratzen, beraz, maialen etxemendi, behutziko zaitut, beraz, mil esker gurekin egonik. Ba, mil esker pasa egun, hon, ziek ere ba, eh? Ba, ba, entxatuko gira, zinketa. Eta erramezala, bezala erri urratxetik zuzenean eh, gira, eh, tenore untan, ze tenore dugu, eguerdi, eguerdi eta bost, animazioak, eh, animazioek segitzen dute, uh, mutxikoak dira tenore, ah, ez, asiko dira, laster, eguerdi terditan mutxikoak, tori taldea ari da Nafarroako gunean eta bejurzuki Nafarroako gunerat joan zauko oiana dager antziria tenoreuntan buruan. Hor, uh, araban beraz, eh, beste gune batean izan. Bai, erantza hori da, hemen aurkitzen ez Nafarroa gunean eta nire ondoan badut uh, Iñaki Hospital egunon. Eguerdi ondeneri erdian eta beraz, inaki zu programazioz arduratzen zira hemen herri baita itxasuko ikastolako, arrokagara ikastolako guraso ere, zuen lana, hau guzia, kontzertu guzia, kantolatza hori da? Hori da, eh? eh urtean uh, zehar egiten den lan bat da batez ere, gaur uh, egun berezia guretzat, baina urte siratik esten dugu lana. E, bo, oberran eta urte ondarrean hasten gira elkartzen, uh, batez ere nahi pamena dugu erri kantuan, ok eginen duen, ze zegaiekin, olako gauzak. Eta gero hori, ba, urte hasieran eh, ikusten dugu, ze taldek, emengo taldek duen aktualitatea, ze disko den, orka gauzak. Eta ze aukera dugun ere, atzerritar talde batzuekin, e, bo, bat ez gutituetan kantatzen duten uh, taldeekin eta ba, la, pixka bat uh, begiratu ze egiten dena urte, urtero eta uh, gure artean erabakitzen dugu ze talde kon kontaktatzen ditugun eta entzatzen gira pizkat publiko guztia guztia kunkitzea e, eta gero ala, e, banatzen dugu e, lana bakotsak kontaktatzen ditu taldeak eta hoien kondizioan arabera eta gure ahalen arabera ea nor jinarazten dugun Beraz, aurtengo kantua Willis Drummond taldeak egin du, zuek duzue haien ganat hurbildu e, ziste eta zuek dizue proposatu aurtengo kantua egitea edo nola pasatzen da hori? Uh, eh, Juliz Rumondena, dianenik, eh, kasik den urtetik lotua, eh, lotua da. Eh? Uh, uh, ba, uste dut, piskat gu, hildo girelea ietaik, ere diskoaren teatzeko gora zuetela, eta ze zuten, eta uh, ba, hola, ba, elduen urteko motivazua zirela, eta ba, hola, hola topaketak egiten dira. Elduen urteko oraindik ez dugu pistarik, feinan, hola, eh? idekia da, talde batek nahi badu bere burua orkestu, hori da. Zein da, kantua egiterakoan badira ba, kriterio batzuk, talde batzuei ba, iparraldekoak, egualdekoak, eh, edo bat ere? Eh, zinez ez da kriteriorik, eh? ez dugu kriterio finkorik, eh? duela zamaitzute troba kungfu katalanek egin zuten kantua, eh, aukeren arabera eta proposamenen arabera, ea, ba, nola heldu den proposamena eta ze talde den eta ze asmo zegoago duen eta ez da kriterio berezirik ez. Beraz, talde erraten alduguna da, ba, bali madute proiekturik edo zuen gana urbiltza. Bistan da, bistan da, eh, ez lotxatu, bai, bai eh, kantuaren egiteko eta azten ez ere jotzeko. Eh? eh taldeak berri dugu urtero, egia da ez dugu ahal handirik, baina ba, talde eguzia idekia da proposan bat egitea. De haien promozio ere egiteko aukera dute herri urratxan erran dezakegu. Ah, biztan da, eh, biztan da. Jendea urbiltzen da herri urratxera, eta eh, jendea initzen uh, eh, eh, entzinen jotzeko aukera da. Uh, dira ere, material aldetik, zeinatoki politak, uh, politak, konzertu politak egiten dira, orduan, uh, ba, idekia da aurtengo edizioan, Willis Rumon daitatu dugu hauek egin baitute aurtengo kantua, eh, eta hauek eh, nun jokatuko dute, badakigu herri urrats, eh, zazpi provintziak representatzen dituela, eta hemen gu Nafarroa gunean aurkitzen gira, Willis Rumondekoak Nafarroa gunean, ez da? Bai, hori da, eh, eh hemen berian joko dute ba, eguna bukatzeko, eh, bostaketa egiten, eh, ara, beste talderik hemen Nafarroan bai, eh? Ba, eh, eh hor, eh, torri taldea mm, aldatzen ari da, hor, eta gero jinen da oian bega ditzia. Horiek eh, uh, eta gero Roxeri Play, uh, ondotik iruak eta betagarri eta bukatzeko bostak eta egiten Willis Drummond. Beraz, hemen Nafarroa gunean bizkat erritmoa daukaten taldeak elkartzen dituzue? Eh? Etxatzen gira ere, eh, pixka bat eh, nahastea ez eh, egitea bakarrik gazteentzat programa bat, baina bon, egia da aukera gehienak direla ere horako musika estiloetan. Adibidez, musika talde, ba, batzuek ez dute sobera batez ez folk jotzen dutenak eta ez dira beti olako gauzetara taldu, jotzeko ez da probarik egiten, fite-fite egin behar da, lekuak zaratatxoak dira, ez dira kondizio bikainak hola, musika kalmearen jotzeko beti. Orda, Nafarroa gunea ikusi dugu pixkatu ze talde jokatzen duen hemen, beste eta guneetara hurbiltzen bagina, ez baditugu denak zerrendatzen alko noski, eh? entzuleak dakizu bezala hemen haunitz talde jokatzen du herri urratzen. Ola, talde batzu, e, zeintzuk izan entzutu du, buruan dituzunak zenta, denako gogoan atxikitzea zaila, ez? <laughs> Piskat zaila da, baina bo, gutxi gora bera baditut zaino, eh, batzu buruan. Hor, eh, araban beraz, beste gune batean, izanen da, kalakantaldea, eh, maialen erruta bere, eh, gero glaukoma egualdeko taldea eta zezenaren taldea e, hori. Gero mm, lapurdi taldean, lapurdi barkatu izan dira Aire Izpak, Agustin Alkat, Tadusak, Naia eta Matiz, eta uste dut, eh, ara, itzuri egin dugula e, izenatoki horitaz. Gero dantza, dantza mm, izenatokian ere gabadira gauzan hitz, eh? aukeran, mm, Hola, beste bai. taldeak, ikusten dugu ezpelak berrogeita bosturteak ere horri izanen dela, eta olakoak badira pila bat ez ditugu denak zerrendatuko. Hor, zerrendatu duzunen artean, ala ere, haunitzek diskoa atera dute? Bai, egia da, enitzek, eh, disko atera dutela, eta bai, ja, hori kriterio bat dela, eh, guretzat. Bai, bai guretzat, baina bai taldeen ere, eh, disko ateratzen duten taldeek eh, jo behar dute eta nahi dute, eta hor, leku aproposa da, jendean itzen entzenean jotzeko eta bere burua ez da nuen arazteko. Iñaki Hospital, zu programazioaz arduratzen zira, hemen Nafarroa guneaz batez ere, beste guneetan beste ardura edun batzuk ere izendatuak dituzue, baina nolakotan egunean bertan zer gertatzen alda, zer, zer egiten duzu zuek? Ba, orduan eh, ba, hemen esenatokian eh, ba, dena, dena eh, ongi bil, ibiltzen dela sigurtatu behar gira. taldeen ahera egin behar dugu, ba, eta batez ere hor tegi errespetarazi, e, ordu zehatz bat badugu. hor pixka bat zailtasuna da aldaketena. Eh? Talde batetik bestera nahi dugu eh, horren erdi hori uh, atxiki, ez da beti erresa horren erdi bat atxikitzea, eta egia hor, momentu txipi dela aldaketetan, uh, taldea, lehen taldea ustu, bestea muntatu, proba txiska batekin, eta hasi, hau entzinean den jendea sobra beha egon gabe. Programazioa, hor, asia, horrein momentuan osongi doala da errandezakegu, baina zuek hori lan talde bat ziste eta denak guraso. Bai, bai, eh, biztan da, eh, denak gira guraso eta ba, komisio batzutan txartu gira, de, guraso guziak bezala eta hori guri zaigu. Eta hori importantean, oski gurasoak horrizatea erri urratxeko besta honetan antolatzaile bezala? Ha, ah, biztan da, eh, erri urratx bat eh, gurasorik gabe ezin da ibili, ezin da funtzionatu, eta ba, beharrik eh, ere implikatzen direla gurasoak. Beraz, datorren urtean, ez duzu erran eh, nor izan daiteken kantu egile, baina ja bot, baute dituzu ja pistaren batzu, ba, talde batzu aurkeztu direnak edo errandiezunak ondoko urtean izango da. Ba, beti badira olakoak, eh? beti badira. Ba... <laughs> joan den urteko ondorio batzu. Uh, adibidez, aurten nien hotel horrieta bat egin nuen, eta azkenean ezin izan dugu egin, eta bon, elduen urteko hola ipatu dugu. Eh, Ba, hola, pista bat adibidez. Hori da, pista bat izango da. Ba, eskertuko zaitu guinaki ospital, hemen beraz itxasuko ikastolako guraso bezala lanean hemen, Nafarroan gunean, eta ba, hortan agurtuko gira, eskermila gure galdera irantzunik eta egun pasa. Mil esker. Ba, hori. Ba, Ederkian antza ikusi duzen bezala hemen programazioa doa aurrera eta gu ere beste leku batetik elkartuko gira hemen Gero arte? Bai, gero arte hoiana eta be, jadanik hasi zirela kantuz, iduriz. E, Nafarroako gunetik ginuen hoiana eta laster joan egira aurren txokorat, uska lehenik, zer da, zezenaren taldea ez, hau naski e, eh, gaur eguna bukatzeko duzuen taldea giroa emaiteko, zeten horretan, eh, tatararat, seiak eter ditan taldea, araba gunean, laster beraz, batzit berriz juntatuko dugu aurren txokotik. taldean zuten dutzi ementxe eta berri zentzun gai ikusgai isari seiak eta erditatik aintzina ea nola jantziak izanen diren uh, eh, usaia baitute. Jantz euskera beti aldatzea txemaiten duten eh, jauntzien arabera, beraz, eh, sarri duzi itzordua, araba gunean, erri urratxetik eh, zuzenean girela horretarazten tala ere, erri urratxen giroa bero, goizetik jendei nitzur bildu da iduriz, eta, oianan, nahizunen zerbait erran, hor mikroarekin kusten zitut, promenan? Ez, ez, ez, <laughs> nafarroa gunetik uznez azo arribatzen, zenta badakizu zeharkatu behar dela eta inbeste jende badera, Beraz ikusten nauzu, baina eh, ez nahi zain hau, ja, ja, ikusten baina nauzu, da, ja. Ez da gaizki. Seina lehona da, eta aldiz eh, batit kruzpeir hor, uh, be, aurren xokorat urbildu zira nola zira batit? Bai erantxa, arabagunetik urbilniz hor, aurren xokoan badira hainbat Joko antolatuak direnak, puzgarriak, main jokoak, margok eta tailerak, eta horako hainitz gauza, Eh, hemen eh, joko bat bada baduna animaleko eh, lehoa eta horien ganat urbilduko niz. Egunon, ongi zizte? Lehoa egiten duzu joko honen dako? Bai. Zok ere bai? Bai. Zer bat urte dituzue? Zazpi. Eta hemen bada hainiz jende nahi duena joko hori egin, zendako? Zok zendako nahi hori egin? Untsa delako. Bai? Jadanik egin duzu itzuri bat edo lehena da? hain itzalizeko itzuli. Nog da hori, uh, eh, auntua den pertsunaia hori ezautzen duzu? Nog den, hori? Nog da? Porrotx. Eta maite duzu porrotx? Bai. Ba, zer egin behar da, enik ez dakit sobran nola martxan den joko hori. Zer egiten duzu behar nez? eta gero, elkoita atzera hauan. Istelu, istelu haua, eta segista bat bada. Eta egun guzia hemen pasatuko duzu inguru hauetan? Ez. Bai. Ez, joan gira lakua rentzuri egiten bat. Ze bainatu behar duzu? Ez. Ginen dugu lakua rentzuria. Eta lakua rentzuria. Da, usai bat duzu, urtero etortzen sistema dat? Bai. Zazpi urte joan girela. Mirezker, ongi jolastu. Eta hemen badugu ama bat, itxoiten ari dena, bere itzuri aurrekin. Bon, zendako joko hau hautatu duzu? Ba, aurrak dute hautatu ez ni, eh? Eta zuri ez dizu gogo emaiten hor eh, sartzeko? E, eh, Pogotxe nagoan, e, eh, beha utziko ditut aurrak sartzen eta ni kanpoan egonen naiz beha. Aur zain egun guztia edo aldizkatu behar duzu e, beste dago Ba, familiaren erdi alanean eta gu hemen aurrekin, bai urtero bezala eta... Desberdinki gozatzen da aurrekin erri urratz? fenta dela, eh? baina aurrekin gozatzen gira, gozatzen baitira. Hala. Erri urratz ezin baita utxe aurrentzako. Milesker. Eta segitzen dut aitzina, eta hemen badut norbait agunt pimpirinean dena. Egunon? Egunon. Pasatu zira mm, matelak eh, margotzen? Bai. Esplikatzen aldakuzu, zer duzun mateletan? Ze marrazarazi duzun? Um, ikurina. Ikurina eta xaskako marzkia. Zuk galdegin duzu hori edo inposatu dauzute? Nik eh, galdegin duzu. Eta urte guziz jiten eh, zure burua margoara zeratu nat? Ez, baina nire lagunarekin dra naiz. Hauken pixka bat segituz, badugu itxasuntzi eder bat, zurezko itxasuntzi eder bat, eta zendako ez egitu ze hori erdi untan? Ekarri dugu erakusteko pasaian egiten ari garen beste eraikuntza bat. Aike egiten amasei garren mendeko baleontzi baten erreplika, da San Juan izeneko baleontzia pasaian egin zen, e, mila bosten iruan, juntzan ternuara baleak izatzea, eta han ondoratu gintzen. Eta augeri aurkeztea da helburua hori, edo guraso egeiago? E, deneri, denontzako da, han ikusgai, e, badakagu erakusketa gela bat, aurrek ere bai, txo pertsonaiaren bitarte, ze ikusten dute erakusketa, txo da, irrien lagunaren klubak sortu duen pertsonai berria, orduan badituzte kuadernotxoak, eta aurra juten dia betetzen, familian, edo bueno, nahi duten bezala, eta gero ikusten dituzte arotzak lanian, nola egiten dituzten barkoaren piezak, eta parkoan eraikuntza bea. Ikusten da momentuan bertan nola eraikitzen. Itxasuntzionen lekua ez dute da gehiago aintzirana. Bai, hoxe pentsatu dugu etortzeakoan, ez dute bergen horrutzi eta egun guzia hor bueltaka pasa, baina arraunak aztu ez <laughs> Mil esker, ongi pasa. Bai, Aurren txokoko e, ostatuan gira, serbitxari batekin, egunan? Egunan. E, eh, ikastorako burraso zira? Bai, angeruko ikastorako burraso. Eta ikusten dut, hemen kafea serbitxatzen duzuela. aurrek edatzen dute kafea? Ez, baina justuki aurten uh, pentsatu dugu burasua <laughs> beti uh, baginuen ba, galdegiten zaukuten eta jon behartzen zen eta aurten guk ere beharrezkoa ginuen uh, txigitzeko egunean. Eta aurrek zehartzen dute hemen? Hemen uh, liran jaiusa, koka, izozkiak gaur initza salduko ditugu, ura eta eta gero ba, jokoak ondo ditugu. <laughs> Adas, mi esker. Eta horren ondo-ondoan badugu marrazketa tailek bat edo aurpegi marroketa tailek bat. Bon, isilik egonen gira zen bizki konzentratu da, gure margolaria, egunon? Egunon. Bon, zer egiten ari zira aurkazte honi? E, buru bat, <laughs> areriz margatzen. Ba, modeloa baduzu ala ere begin aitzinean. Bai, beharrik ez gira profesionalak. Noren izenean eskaskako e, e ikasle zira? Bai, etxe pare lizioan eta terminalek badugu txanda bat aurren txokoan egon guztian. E, aur urbildu da, aitamak ere iguzkiko lunetekin. E, iguzkitako krema botoilak e, abian dira izoskiak bezein bat iduriz. Denak xuri xuri adira kremaz, eta, bon, hortaz baliatzen iz, segitzeko aitzina, eta hor jende pixka bat ahondiagoa, handiago batzu atxeman ditugu, araba gunean. Eta araba gunean, oaitan bukatu du klika taldeak, eta segitzen dute aitzina, nua eta Ez da, gitpiskatu gu noak, bau segituko dugu egiugatzen segure bai. Bazen giro hemen araba gunean? Bai, bai, bai, giro, giro polita, bizki polita. Ze jo duzu, ze kantu? bai, ditugu bizpairu uh, fandango bat, harinarin bat, eta bo, gure, gure betiko kantuak, eh? <laughs> giroa emaiten dutenak. eta lortzen duzu, katxia eta xirula atxikitzea esku berean, nola egiten duzu? Habe, <laughs> hori da, ez eh, da sekreturik hortan, entrenatzea, beti entrenatu eta, eta perfekzionatu zure teknika. <laughs> Are, untxo segi. Eskerik, xabera. Adara, urbildu niz eh, kafea saltzen den erikura da? <laughs> Kafe sale handiak ditu hemen. Somat garen kafe atzera. Ah. Kafe sale handi bat dugu hemen. Somat kafe edan ditu guai Amost. <laughs> Amasa garen istantean? Ez, ez, ez. Eh? Kafea, kafea ikin iraunen duk egun guztia. Ba, ba, kafean e- egun guztia. Ba, zer duk programa, goizuntan. Kafe eta kafe eta kafe. <laughs> Konzertu ikedo ikusteko gogoa duka. Ez, eh, hori goiteniz kafean. Untra mileskak. Bai, Ia bai. Araba gunean bada, eszena handi bat ere, eta hor badira, ez dakit, eh? Ogoi bat pertsona kantuzari, eta parean baditugu kantariak ere bai, egunon? Egunon. Gubia kantariak mepaueko eskualdunekin, laguntela maitekin. behar besatzen eta Horiek badakzen hor diren? Bai, bai honakoak. Ez hau zentuzi batu? Bai honak kantuz. Eta egun guztia kantuza izan behar duzu egau? Egun guztia tartezka, behar delaik, behar delaik, behar etoriko ga, jan behar du, gero etoriko ga kalaiken ikustiat, eta azkeneko zera no, itxar, uh, niko itxarte, urare, eh, bosa interditan ikusiko du. Mil esker, segiduntza. Eta estenaren ondoan biztan dena, badugula ostatua, Eta hemen badugu tipo bat biziki konzentratua egin behar duzua aintzirara jauzia. Ez dakila eginen dudan ikusiko hori alkohol kantitatearen araberako izango da. Lehen txagak noa edana? Lehena, bigarrena eta laguarrena ere. Hortan geldi? Hortan ez, bai zera, ah, hortan hasten, hortan hasten. Bon, ba, e, eh, justu uh, txokoaren eh, ondoan gira, zer joitzapen duzuzuk, zure aurtzaroaz. Oroitzen naiz irrigatzeko eguna itxuiten ginuela ikastolako guztiek, baina impazientziaz. zen guretzako festa egun bat e, gurasoentzat bezain bat. Eta orain? Eta orain berdin, baina orain alkola daten hasi gira. Bo, eh, be, gazteria ez da hori salbatuko, ez gauk bederen, e, eh, ontsa beraz. Pasa egunan. Ara jo Bi eskur bero, eta zertan zizte, eskurrak nola dira? Bero-beroak, ikusi zenbat debardar ikusten ditugun hemen, hala, eh, ez da beste ikerteko, beroak irago hasteko gau. Eta ziburuko ikastolaren eh, alde zerbait egitea pentsatzen duzu, eh? Ikusi zenbat diru eh, baliatzen den ikastola horrentzat, nik erran ezake uh, obe, obe lukela, sesuari eskuali gratier, obetzeko. Nik uh, ogoi biera edanen ditut eta usteot izan dela deia. Nola zetizte aurren txokoan zuek buraxo gisa? Zenta uh, eh, ez kurberoa izan ez, uh, eh, piskat, uh, eh, ala, kampo emanak izan gira. Debe gatu gaituzte aurretarik begoita armetra baino urbilago egoitea. <laughs> ba, mezain duko zaituzte ego beraz, izan duntza. Aio, Hala, e, eh, arantxa, eh? Giroa berotzen ari dela azkarki eta kopetak ere bai beharrik badera freskatzeko doia. Ba, kopetak bero, eskurrak bero, hau da erri giroa, beraz orain eh, batit kruzpeirekin, mil esker, eta erramezala, Euskal Irratiak hemen zuzenen gira eh, erri zuberoako gunetik, eta laster beste gomita bat hemen txe, musika hau ezagutzen duzie, eta talde honen hau gurekin izanen da, jurgi ekiza, beraz Willis Drummond da, aurtengo kantuaren egilea Castola diren oiu horiek, niko etxarten uh, eh, oiu eh. famatuak, jurgiek izai, guerdion. E guerdion. Ze, kontent zinezten, Willis Rimonekin, niko etxart uh, eh, zuekilan kantari. Ba, bizki kontent, kontent ginen uh, berakon hartzea. Proxatu genion, uh, hor, idea genuen berarekin uh, partekatzea proiektu hori. Eta berarekin bildu, berarekin gaualdi bat pasatu, eta gero lortu zuen Gaualdiak beharrezkoak dira nikorekin? Uste baietz. Kantu zaritzeko? Zin da, hola, bakarrik musika zitzegin, ezagutu behar persona bezala, eta eta bere etxera joan, eta berarekin pasatu denbora, eta biziki kontaktua nahi izan genuen, eta pasatu zen biziki Ez du hau txagaltzen, unek ez? Arritzeko da, benetan ni arritu nintzen, jaenik ensaiota, mangero estudioan, hasi denan bere tomak egitean, hori zira, boa, ah, benetako gantari bat, <laughs> da, zazu eskapatu, nama, ba, behartu azira ez egoteko ere. Ba duzu, ezakit, e, eh, pastuz demora pixka bat, grabaketaren zatere, eh, kantuaren aldetik, zerbait ikasi duzu, berarekin, e, gauza batzu, la, zonbait ez egonik? Eh, ikasi baino da milespen bat bezala ikustea eta da hola nola naturalki irreski zaion eh, zerbait, eh, nola beti ungi kantatzen duen, e, gauzak probatzen eta hori da ikastean ez da talentua ez da irakasten ez, ikusten da eta badu zerbait e, kristona eta... Eta Willis Drummond ordan aurten erri urratzen kantuaren egile. Diakinik Willis Drummond eten aldi batean dela, bon, zuentzat Uztut, gogotsu zinez dela, ez, eh? erri urratxen eh, kantu hori egitea, naski joan urtetik janan pres zenuten zerbait, ideia bat, edo... Hori da, en fet, konzeptua genuen, ideia genuen egitea kantu hori, proposatu genuen hori egitea, zenta ba genuen gogoa astapetik, hasta, aspalditik hori sustengu bezala egitea, eta... Eta gero proposatu genuen eh, behin, baina ezin zen jadanik eh, urte horren eh, kantua egina zen jadanik eta hori, eta beraz utzi genuen. Eta gero justu erabaki dugunan pausa egitea, ezin ez, aste bat berantago deitu digute errateko, eh, posibetan egitea aurten goa. Eta beraz, zaila zen ere erratea, eta beraz errandu gu baietz, pentsatu zela ere ezen bat irabete bitartean. Eta gerrateko bildu gila behin kantua prestatzeko eta grabatzeko, eta beste behin aste honetan entzaiatzeko eta eta eta ez dakigu oraindik egiten dugun geroztik. Zer, ondotik zer eginen eh, taldearekin? Uh... Hori, hori, etortzen baizen eta hori finkatu dugu ziurtatzeko girona hona <laughs> izatea egun eta etortzea hori eh, sobera keskatu gabe dopentsatu gabe egita entzaio batzu kontzertu hori eta aldiz kontzertu hori eta bere ala saiatzea labakiak hartzea bederen zerbait aduntzatzeko beraz espero dugu urrengo astetan zerbait erratea beren momentuko zaztakigu horrendik zer aduntziatu beraz ezin dugu anuntziatu <laughs> Kontentala ere gau jemen izaitia kontzertu bat eskaintzea ikustea, eten aldi momentu hortan? Da, biziki, gainera uh, hori kasik test bat bezala zen, hori eten aldian gelditu girenean pixkat akitu eginean eta batzutan gustua pixkat galdu hor uh, beti jotzea eta hori eta eta hor elkartu giren txeratzeko eta biziko onten ginen, entzioa bizikuntza pastu da eta hor ja, uh, dugu eksitazioa igotzeko taula gaineat eta... Eh. Bostak terditan, eh? Bostak terditan, Nafarroan... Kasue Kasu gara garduari? Bai, atxiki bostak terdiak arte hori da. Atxik bildua, Hori da zailena, azken pedian erri horatzen, bostak terriak jende horrenik estatu honian izatea. Eben, ba, bon, eustez, ez dena girupulita handa Eta ikastolaren eh, aldeko kantu bat egiteak, zuretzat bazuen eh, olako garantzi bat, hitzak eh, idazterakoan edo bazinuen zakit, zerbait... Eh, bai, ez, ez da eta erresa izan, zenta, zenta ez gira usaiatuak egitea kantak uh, eh, norbaiten zat. Bai. Musikalki, ba, genuen piskat idei bat justuki, uh, ez genuen uh, biziki aproposa ikusten, egin genuen azken diskaren zat, beraz, atxiki genuen ideia eta berriz landu hori egiteko, eta justuki eginez zerbait nahiko, ez dakit hori erresa edo ez dakit kantatzeko piskat erresa, eta eta eta gero hitzen zat, eh, gainera eh, hori limite hori eh, erabiltzea eta bertua ginen erabiltzea biztanda ortengo lema. Eta ez da beti irresa, ez hmm. batetik hasiz, behaz hortik hasi gira, eta gero aktualitateak lagundu zuen anitz, ziburuko historiarekin, eta eta elektriztatea moztu zutenean, eta hori beraz izan zen hori dena sartzea kantuan ideia, baina zerbait bai korporosatu zen, eta azken fenean iduritzen zait hori dela rirratzen ideia ez, ba, beti peinigira, beti gauzak aldarrikatzen, baina momentu bet, berean, animaiko pesta bat antolatzen, eta, eta batez ez ere antzina segitzen, hor, eh, aurten e, eh, iru proiektu berrikin da hori da argitzeko da. Atxik ikastola bildua, beraz ez duzu, eh, lortu duzu hori barneratzen kantuan sartuz, sartzeko? Bai, me, gero nahiko erresa da, lehen hori onartzea zen, eta hori da ideia, eta hori den pixkat, hori zen ere pixkat nikorekin e, konpartitzeko eksperientza horren ideia, zen eta, en fet, nahi, nahi nuen, nahi, nahi genuen erakutsi pixkat astapenetik den diendea oraindik hemen dela, niko bezala, eta berak egin ditu lehen kantak eta hori, mm -hmm. hartu zuen, eta gero eta jende gehiago eh, gehitzen dela proiektuari, ben, astapenekoak egoten dira, eta azken finean gero eta gehiago gira, eta beti mhm. handituz doa, ikastoren kopurua bezala, eta, eta erri horatzen neurria bezala, da beti handituz du eta hori zen bizkat eh, mm. eh, atxikitza jende guzia hori bildua handituz eta jendea gehiago eramanez gure gure ganat, baina eh, astapenekoa galdu gabe. Ordan hori zanen da, Niko, Xarri? Gerrateko ez. Ah. Pena ah, handia hori sexisteleenak hori entzuten. Ben, eh, ai, ai, etortzeko zen, eta azken filan eh, zingo du. Uh, eh, ben, ala ere izanen da kontzertu nahiko berezia zen, eta landu gehituen gauza berezi batzu, eta erabaki dugu egitea ala ere. <laughs> Ba, ba, eta izanen da zerbait kontzertu berezia ala ere gure partetik. Bon, orden Willis Drummond txarri bostak eta erditan, eta entzun dut, uh, zurrumurru bat, uh, ala, ene inguruan, uh, zu jurgiek ere ari zirela lanetan, disko bat prestatzen zure alde aldetik bakarkako lan baten prestatzen ari zira? Ba, izan dira <clears throat> gauza eh, ezberdinak, fer, ez nahiz bakarra da zu pixkat pausa, pausa eh, izan dira proiektu ezberdinak. Josebak gurekin uh, jotzen zuena berriki hor, uh, bakarrik eta montatu du talde bat, eta berarekin dira ere esan eta Felix taldekoak nahi enapokako iriko miren eta, hander ander, hori da kriston proiektu bat. Gero hauek ere eh, Felix Tachal hasi ziren Agustinik jotzen, mhm. gaur ere ari dira eh, ordu batak terditan eh, Lapurdin. Uh, Rafa gero eta gehiago hasi zen bere ah, ez musikamen beste aktivitate artistikoetan hor bat ez ere origamia eta light painting gauzetan eta nahiko untsa entzeatzen da. Eta tanin eraldetik, eh, bai, genituen kanta batzu uh, aspalditik eginak eta taldearen eza proposak, ba, genituen uh, eh, itza, nitze, ez erabiliak orendik kantutan eta personalagoak, beraz nahi nituen eh, beste zerbaitetan sartu, eta harintzen, hasi nintzen etxean maketatzen, gauzak egiten, kanta batzu, astepenean bakere gitarrarekin, eta gero gehituz bateri batzu, eta basuak, eta eta momentu batean ikusi dut bazela materia diska bat egiteko, beraz zela dut eh, grabatzea diska bat bezala. duen, uh, eh, laster, uh, orain hasiko zira grabaketa lanetan, beraz? Hori da, justu konfirmatu dut uh, estudioa sartzen daiz uh, uh, hilabete bukaera arte, uh, espero dut hor uh, dena sartzea hortan diakinez ideia asmoa da diskateratzea urri uh, astapen astapen jantzio Hori. Uh, Eta Agustin Agustina ipatu zinuen, eh, zer deituko da iurgi taldea? uh, <laughs> Normalki deituko da ikisa, nire de, deitu da hartuz, bai. Uh, Erresagoa baitzen, ez dakit, eta gero begiratu nuen, gierratuko eh, begiratu nuen piskat ikisaren txentsua. Eta dela naf, na, Nafarroako uh, erri txiki txiki bat hor itoitz uh, ondoan eta. Mm. Euh, c'est la Horri jan daizuela iguzkia, iguzkia den lekua, ez dakitzen eta hasi <laughs> borita zen, eta gaten, bo, arete, atxikiko dute etako. Beraz, iguzkiak harriko dut zure <laughs> disko ba, ez, ez nahi zentzio, handa iguzkian den leku bat, eta, ez da, ipoitatxe baten nuen eh, hori eh, zer zerrat nahi zuen, beraz, atxiki dut hori, eta, bat ez ere sinplagoa baita, ez da, beti erresa izen bat atxematea, eta beraz, eh, hori, hori, hori, hori, erabaki dut egitea. Eta estiloaren aldetik, uh, Willis Drummonden giroan geldituko gira, edo aldatzen da pixkat? Zuna hasi dut jende batzuei, batzuei diote bai badela zerbait, normal da gero. Eta gero bat ez ere hautsa berdila denean beti uh, identifikatzen da. Uh, ideia zen zerbait ala ere lasaiagoa egitea, eta badira kantu batzu aski lasaiak, giro osoa biziki iluna da, et, eh, aski iluna, eta ala ere badira kanta batzu aski rokak, gehiago rok ende edo zerbait, zaila da erratea ze eragin dituen, eman bia, izango da biztan da itxoitea eta entzutea. Duntza. Itxoiten dugu, beraz, utziko zaitugu zure lanetan. Eta, be, ara, erri eh, zuzenean Shari eh, Willis Drummondekin, beraz, eh, berezia izanen da, spaitu zie beste konzerturik iduriz egiteko asmorik. Hori da, proposamenak izan ditugu biztan da, ez dugu da, eskonfirmatu horrendik, ez bai genekien zer egin engenun urrengo hilabetetan hori da gauza proiek, bakotzaren proiektu ezberdinetan ere ikustea egiten dugun, eta ikusteko taldearekin egiten dugun, Oi, laster, nahi ustez laster eh, argituko dira gauzak, eh, guretako ere bai. Ordoan, ondoko astetan zerbait jakinen dugu. Iduriz. Espero dugu, guk ere espero dugu baiatz. <laughs> <laughs> Bontxa, be, jurgi ekiza eh, mil esker gurekin egonik hemen euskal bai. irratietan, eta be, konzertuan ikusten gira beraz, bostak eterditan, Nafarroako gunean, izan dena, aio, mil Eta erran bezala euskal irratietan zuzenean gira, eta segitzen dugu beraz, Hemendik eh eta oiana da ger naski lapurdi gunean da hori dea ez, ala ez, edo ez, edo ez, beraz ez, beraz ez da lapurdin eta segitzen dugu aldiz Kristof Arotzaren arekin, Kristof hemen txetan eh, baita. Ah, bai edo ez, lapurdiragoa, hor orziria lapurdin, Arantxa bai, lapur din aurkitzen naiz, ikusten duzu zenbat kilometro egiten ditu da nik aurten eh, alde batetik bestera, da mendik gutxira erran dezakegu batak terditan, Agustin Alkat hemen izanen dugula, eszenatokian eta harrapatu dugu santzaz, egun hon Agustin? Egun hon? Eh, present, pozik. Ba, bai, beti, plazak bada hemen izaita, bai, eta musika jolazteko are gehiago, Nola pasatzen da zuentzat, olako talde batentzat eta zuretzat pertsonalki herri urratsen izatea, e... ba, kristoin aukera da gure lana ezagutarazteko, jendeari, eta da ba ipagaldeko taldeek ez dugu ez dugu ez dugu denek ba euskalegian ere aritzeko aukerarik eta ipa euskalegian ere ez eh, bereziki euskaraz kantatzen dugularik eta beraz uh, eh, estimatzekoa da ba antolatzaileek egiten duten indaga ba hemengo taldeak ere ba plazaratzeko eta eta eta aukera onak dira beraz ez dira galdu behar. Nola prestatzen da kontzertu bat herri urratsentzat? Ba, herri urratsentzat beste kontzertuak beste kontzertuentzat bezala, eh, errepika bat edo bi asteantzear eta eta eta gero eh, pertsonaliki ere ba, egunero landuz eh, gitarra, hotsa eta eta ala normal ez dakit, eh, entsaio batzu eta gero eta gero aukera disko berria plazaratu berri duzu, horko kantuak entzuten alko ditugu, uh, eh, mendik Ba, bai, bereziki azken diskokoak, ba, kasik denako izanen dira eta lehen diskotik ere zen baita. Eta, ba, bai, etorri gira disko orkestera bai. Nola berotzen da publikoa? Berotzen, pfu, ez dakit, ez dakit nik berotzen ditudan eh, eh, gure kantuak ez dakit aski intimistak direla, hitzek baute importantzia asko, ez dira, ez dira kantu dantzagariak edo modan diren beste taldeak eh, bezala, baina berotzen da, ez dakit, eh, pasatzen da gutxienez zerbait, eh, intentsitate zerbait publikoa eta eta taldearen artean, eta hori dugu bilatzen gehien bat. Goizetik etorria zira, Agustin, eta hor, ja, lapurdigunean present, ja, prestatzegan ari. E, zer eman duzu publikoarekin lehenago jende aldu zaizu, edo ondot kontzertu eta gero egiten da hori nola pasatzen da? Bai, bo, eh, kontzertu hain zin eh, gutxi, geda kontzertu eta gero ba, usutan jendea, edo jende batzu gutxien ez heldu direla gure ikustera, eta esan ez asko gustatu zaiela, eta eta horako uak txiki batzuek dute egiten ba, guk segitzen dugula musikan. Kontzertua ordu batak territan puntxu-puntxuan hasiko da, normalez, ze kanturekin? Aiz Aizemeneko. Justu, aire ezagutzen ez duten entzat, hori da, diskoko beraz lehen kanta, bai. eta nola, bitz eta ebola lehen pasarte bat edo abesteko jendea onera hurbildu ez denen batentzat badakit improvisazioa galetzen dio dala hor eta begiratzen dit begira da batekin Agustinek zer egiten dit hemen baina justu aintzin gustu batolat segundu batzu Lurun bat bezala aizen meneko hemen zegoen itzala argiturik dago Hora da, beraz hori da, lehen, azken diskoko lehen kanta eskarmila agustin, eta <laughs> eta egia erran, bat disko hori deskubritu ahal izan dugu, Euskal Irratietan noski, eta urbiletik ezagutu, eta iritziak esan dituzu ja. Bai, iritziak, eh, bai, bai eskuin ezker, uh, eh, iritzionak eh, gehien bat egia erran, eta egia da diskoa eski... Ez dakit, eh, estilo ezberdinetan eh, ezberdinetarik bada eta kontraste asko eta jendean ikuste gustora eta bai, kritika honak momentukot. Disko erosteko aukera bada eh, errugratzen? Bai, bada, bada, bada, ez dakit, bat. Nafarroan? Eh, ez da, na, Nafarroako bidean bada, oialetxe bat eta handira liburu eta disko batzu salgai eta gure ere handa. Diskoaren salmenta, badakigu eh, kantarien zat edo diska egiten duten entzat, aski zaila dela, holako egun batean o, martxatzen du? Ez dakit, eh, ez dakit nik ez ditut eh, momentuko ez txalduko ikusiko kontzertuaren notik, baina bai duriz txaltzen dituzte zenbait, eh, hori izan didate, beraz, hainbat hobe. Pundua ez da egita eta da berriki atera duzu bigarrena, baina kantari batentzat disko salmenta, kontzertuak, egoera nolakoa da zuendako? Ba, ba, ba, ba, ba, krisia da eh, musikaren eh, industrian, eta, ba, eta, eta euskal kantagintzan ere berdin ditaike, lehen baino askoz disko gutxiago saltzen dira, baina, baina nik uste behar dugula ere segituz, eta musika ba, or, ez dakit pasatzen da zerbait transizio bat bezala edo lan, ez dakit diskoak segituko duen luzaz, beste, beste euskarri batzu izango diren gerora, baina, baina musikak beti segituko du, beraz, bat transizio hori pasako da eta eta eta kontzertuak ere berriz etorriko dira agian ikusiko krisiak ere egiten du ba udaletxek eta diru gutxiago dutela eta beraz kulturak du beti ba, <laughs> ba hori jasaten edo Eta beraz, ba, ikusiko, aintzina jo behar dugu, kantuak egin eta, eta, eta segitu. Bara, Agustin, alkat dugu hemen Euskal Irratietan zuzenean, arantxa, utziko dugu, zenta hemendik gutxira kontzertua prestatu bar du. Esker gure galdera irantzutea, suerte hon, eh, diska berri horrentzat eta entzulei euroitaraziko dugu noskie, kantariek, Euskal kantariek, zuen laguntza bar dutela, ba, salmenta horiek Ba, lagunduz, erosiz eta hoientzat. Kura jaun zuri, pasa egun bat. Mileske eskerren hitz, uh, adio. Beraz, arantxa berriz hemen lapurdi gunetik eh, erraten genuen bezala, Agustin Alkat, hemendik gutxira eh, emanen baitu kontzertua, eta ni ere berriz zuen gana bilduko naiz. Gero arte! Bai, gero arte, gamezala, horren batak eta erditan izanen da Agustin Alkat eh, bere taldearekin batera, bere disko berria, beraz, aurkezten hemen erri urratzen eh, Euskal Iratiak zuzenean eh, gira, jendea giro beroa hemen eguzkipean, bainan festaz gain ekitaldi ofiziala, bada ere urtero, autetxi handana bat ikusitugu hemen txe pasatzen, Kristof Arotzarena zuan zinen goizuntan egunon, eguerdion ere? Eguerdion. Ordean nola pastu da? Giro gozuan. Giro bezala, itzederak, ganak bai. izan dira, itzemanak, eta Pascal Indok, Siaskako lendakarik itzartu du, eta mandako berehala Pierre Marinus Bom, senpereko hau eta gero hainbat autetxi ziren zazpiek itzartu dute, eta ipatzekotan uh, Jean-Jacques Lasser, departamentuko buru behiak hartu duitza, baita ere hon orainokoan, eh, autetxen kontseiluko lehendakaria, bakigu eh, Euskararen garatzeko eh, krisia hor dela, ipatzen zen musikan bada ere krisia orokorki diru laguntzak kipitzenari, eta bada galdera, galde bat edo galdera bat zalantzan, auge, eh, kontseiluak eh, estatuari egin diona, Hoai Euskararen sustengatzeko, diru laguntza orokorra doblatzea edo bikoiztia galein dute, arrapostuaren beha dira, eta zertan den edo zertan diren eh, galeindakugu Jean-Jacques série. Parce que j'ai bien conscience des difficultés de l'État, de la région et pour ce qui me concerne du département, euh, j'ai bien conscience de ces difficultés. Il ne faut pas que ces, que ces difficultés cassent le niveau euh, d'ambition, donc nous en parlerons. Nous en parlerons. Ala. Mintzatuko gira, beraz, jakinik, beraz, zaila dela betiko itzak ez, azlere? Betiko itzak eta betiko dudak ere, eh, zai, eh, ez da, kururik atxeman behar, baina horiek ere behar dira nunbait, eta biztan dena, Euskararen sustengatzeko, geroari buruz, eh, ezagupen instituzionala aipatu dugula, ipare Euskaligiak zer instituzio ukanen duen, udauntan ere, aipatzen dute jakinen dela, bakigu pista nagusia dela hiri elkargoa handi bat, EPCI delakoa, eta errandako gu, galeindako gu, be, bera departamendu buru denetik, e, entzule batzu, beldur direla, ea Jean-Jacques Lazerrek gibilera teginen duenez, ala postu hortan, biarnoa, eskualegia, horbaitire ipar euskalegia, eta bere jardokitzia galeindako Ah, écoutez, je n'ai fait ni marche avant ni marche arrière. Euh, là, il faut que je m'explique quand même. Hein. Euh, je n'ai jamais caché que la formule qui était proposée euh, d'intercommunalité, c'était une formule ambitieuse que c'est un palliatif à d'autres recherches que nous avons faites, hein, vous m'entendez, hein, que le débat serait très compliqué. voilà ça da bai da vous Bye. Vous Voilà. Et berriz aipatuko dela, etzen hain argi, ala ere bere posizioa. Martin Garitano diputazio burua, Gipuzkoako diputazio buruak itzaldi laburra egindu, biztan dena sehaskaren sustenguz, ez mintzatu alizan ondotik beralekilan, eh? ba, kigu Gipuzkoak 6.000 mila euro eman zizkiola sehaskari, eta eskualeriko hauzitegi gorenak galdin diola Gipuzkoari kentzia diru laguntza, beraz, zertan zen, zer egiten altzuen Gipuzkoako riburuz, ez dakugu galdeina alizan, joan baita, Frantzua maitea, kitaniako hauteskunde garaiak dira gainera. hori eh? ere galegin eh, nahi ginakon bai, hala eskapatu. da Beldur zen berdin zure galderetaz Ez dakit ez dakit Belu gazten dituzten ez hola hautetxiak Jantxo ez da beldurtu Ah ez <laughs> inoiz Hor zen eskuararen erakundeko erakunde publikoko lehendakaria baita ere Akitaniako kontseilukoa. Akitaniatik ginda berri hon bat ala ere, zazpi milioi euro baino gehiago emanen eh, dizkiola Akitaniak Eh, sehaskari, liceo profesion, Profesional Berriaren egiteko eh, hori egan eh, dauku. Eta hor zen ere, pauetik eh, eh, Akademia Inspektorea, Pierre Barriar deitzen dena, paueko inspektorea, hotx. Eta berak, konparatu ez euskara pixka bat latinoa eta grekoari, eta agian ez dira izkuntza hilak edo <laughs> hiltzen ari diren eh, horietaik. Eta damutu da aprendiz gotik, eh, erabilpenerat pasatu behar zela eta ertentzin sartzean ere indarrak egiten zituela uh, inspektoreak edo akada, akademiak. Postu idikitziak sortzi izanen dira, uh, sehaskan, sortzi postu berri. Eh, il y a également des expériences euh, immersives qui euh, se tiendront donc euh, l'an prochain, normalement à Saint-Jean-de-Luz, à l'école d'Orda-Souris, à Arbonne également, peut-être Yachou. donc nous sommes en train de, regarder cela pour l'accompagner, comme nous l'avons fait l'année dernière en ouvrant à Guétari à La Ressort. Eta bukatzeko, ostian hor zinuten, Pascal bai. itzaldia baino lehen, ekitalia intzin. Eta ondotik, jardukitziak uh, eh, galengin dazkogu, hala, haibat, eh, mintzatu, bai gira. Pascal Indo, eh, iraganda ekitaldia, iniz gauzak eranak izan dira, jardokitziak galenginen dauzkizut, pier ba-, barriak mintzatu da. Eh, errandu urratxa egin behar zela, oai pixka bat aprendizgo urtaik erabilpenerat pasatzeko, indarrak emaiteko, ere koligioan, beraz, eh, zer diozu? Bai, argunta doz girela, eh, <laughs> gure aldarik apenak dira aspaldi, eta konten gira nunbait ikustea, ebe ulertzen dutela, frantses administrazioak ulertu duela gure nunbait hizkuntz politika. Eh, momentu batean ametsak ziren ulertzaten egun batez, eta guain etortzen malima dira erri urratxaino horren erraitea, erren nahi du behar bada, batzuei ibeden buruan txartu zaila. Sortzi postu idikitze sartzean, Ongi? Be, eginen dugu horrekin, eh, gero eh, ez da gaizki, eh? barretze ikusi, ikusia duzue hain hainbat lekutan esten direla postuak, guk sortzi gehiago, Uh, ez da arras behar genuena, baina uh, segituko du bere postuak pagatzen. Nola guk ditugun arauak nunbait eta guk ditugun uh, irizpideak badakigu gureak direla egokiak, behaz postu gehiago behar, behar balin bada, be sehaskak emanen du berriz ere eskua moltsan eta eta lortuko dugu. Jean-Jacques Lasser, Departamendu Kontseiluak, berak errandu usten zuela utetxen Kontseiluko buruzagitza, indar hasi, indar kolektiboa behar zela intzina eraman eta bada ere eh, hizkuntza izkuntza, ezagupen instituzionalarekin, beraz, zer ze ukanen duen jarrak lazerrek, hainitz beldur dira hortaz? E, be, nien bate beldur, eh, eman dako beteko duela, eta hortan eh, izan da ere nire diskurtsua, eh, ele ederren garaia bukatua dela, Euskararen dako, ez dugu gehiago eh, nora egan eh, eh, ez, dugu gehiago marxarik egan ezake nunbait bait. hori eskapatu zauku Euskaldunak hiltzen diren beh, badakigu zaharrak direla Euskaldunak, behaz nora egan iztun gazteak egin behar ditugu lehen bailen eta hau gure gain da, ez da bertzen horren gain. Behaz, bon, be, Niko entzun dutana, Jean-Jacques hitzetan da, gehiago egin behar dela Euskararen alde eta gehiago hortan, uh, nunbait, uh, prest dela, departamendua bere partea hartzea, be hori ere, voilà, baina ele ederrak ez direla bakarrik espeut, eta badakit ez direla. Batxi Bastarrika, ezkuntza sailburuak eh, Eusko Jagularitzan, Galindako Frantziari ezagupena, ezkuntz, Europako ezkuntz gutituen sarta ezagutzia, Eusko Jagularitzak bere aldetik eperi emaiten dako, zuzenki sehaskari ez azken urteetan, hor, beraz, aize da, Frantziari botatzea pilota eta behar bada Eusko Jagularitzak ez eh, bere behar hastia diru laguntza zuzen bat, sehaskari? Ba, De, deia faktualki arrazoin du. Ekan baita lege babes bat behar dugu, eta nik ere galde indut nire, nire diskurtsoan, eta, eta behaz eh, azpimarratuz berak ere galde Ez, uste dut behar beharrezkoa dugula, lege babes hori aspaldi aldarik, aspaldiko aldarikapena dugu. E, behaz, bola, nik ez dut uste eh, kontra esanik baden hor, Eh, egia da, negoziatzen dugula jaurlaitzarekin berriz eman dezaten sos bat askari, eta ez du duda izpirik eh, noiz bait, krisia pasatu eta emanen dutela. Horukorki, nola ateratu zira itzaldi oktaik, denak entzuneta? Bo, jadanik eh, egia erran, enetako ez da sorpresa hundirik izan, pentsatzen duzien bezala gauzak preparatzen dira, eta bagenikien bakotxak guti gola beraz erran entzuen, Eh, ez dut erraiten adostua ginuela, baina entzuna ginuen eh, zer etortzen zen. Beaz bai, eh, pozik, uste dut azken finean eh, pitaka pitaka gure, eh, gure galderak, gure eh, beharrak eh, gauzatzen ari direla, pitaka pitaka haute ere eien gain hartzen baitituzte. Eta Hau ez da pentsatu behar ebasten daukutela gure ideiak, baizik eta guk ditugula lortu EIEI pasatzea. Eta bizki importanta da ikuspegi hori alda dezagun, ez dute deus errekuperatzen, guk dugu lortzen. Ilesker, Paskalindo. Ilesker zuei. Kristof, Lotzarena, beraz, Pascal Indo, Seaskako lendakariarekin mintzo, gaurko ekitaldi ofizialean erri Zerbait gehitzeko agurto intzin, ez, sortan bego? Kristi bezona jomendu dutela, bai. dela antzi egin duen lanaz, eh? sortzaileetan baitzen hemen eh, autetxi bezala, bestanda, asuanta zen ordean, latan oita lauean, eta eskertu dituzte hiru erakasle jetretan sartzen direnak. Hala, urtero bezala. Mire esker, Kristof, segitzen dugu erri giroan, eta behazken azken lotura bat inen dugu gure lankidearekin. Batit kruzpe naski hor segitu duzuzuk lakuaren itzulia egiten. Bai erantxa, hemen lapurdi gunean gira, ara, pixka bat urgunago aintziraren ingurian, eta hemen badugu langile bat ari dena, zertan nahi zira? Endaiako ikastorako ogitartekoak prestatzen. Eta ze bada, ze ogitarteko mota egiten zuzien? Zistogai, artekia eta solomoa. Zeinek duak ikastak egiten? ahekasta gehiena. Berdin txuiruak. <laughs> Eta memento honetan, eh? nok da gehiago jiten jaterat? Ipagaldekoak, ara egoaldekoak? Ah, eh, ipagaldekoak hori indikana, goizena ipagaldekoak, hori egoaldekoak ez dute hori hori kan. hori izanen da horien ere? Ba, ba, izango da nahikoa. Ba. Ongi segi? Eta hemen pixka bat urbilduz, ostaturat buruz, az bakkatu. Azparneko joaldunak ditugu gurekin. Eh? Zara? Azparneko joaldunak. Azparneko joaldunak bai. Eh? Bon. E, esplika entzurek nola jantzik zizten. Ebe artilezko uh, lahuak, eskilak, galtzerdiak, zapetak eta galtzak. Ez ez sofritzen. Ez, biziki oztua gira egun. <laughs> Atxe manduzue antidota berotasun hori? Ebe bai, uh, likido txipi hori uh, aniz eta gustu batekina eta... Jogurta. Bai. Jogurta, oso ona. Hemen goxua, untsa edaten da egun. Eta bada giro leku untan? Eh? Momentukotz bai, bada jende pixka bat, eta, eta musika pixka bat ere, eta bizardun pixka bat ere, eta untsa. E, itzulia inbert duzue? Bai, erdia ina dugu eta gelditzen zaku beste, beste parte haiteko. Ba, denak izan entziste eran edo batzu galduko dituzue bidean? Agian ez eh, galduko bidean, baina bon, eh, batzuak ez dute uh, Eh, Patxa biskat jenan dute gibilean, baina bon, uh, entzatuko dira ere bukaira arte joitea bai. Bon, ba, Egizia errabots, entzatuko Entzatuko dira. Eta kuskustu taldekoak da, eh, ditugu? Ze, forman? Bai, biziki bai. Ez duzi bat egotzen? Oh, ez gira gelditu bat itxe. <laughs> Trago bat hartu erdartetan? Bai, trago bat, hain duen, eta bai, bai, bai. Egun guzia animatzen, eh? Egun guzia, bai, bai, bai. Urtero bezala, pasatzen dugu, hasten gira goizeko ameketatik, ba, seiak, zazpia, sortziak alde batzutan, ba, ongi, gironean beti. Konzertuetan joan entzitzen biskat, konzertuetara? Ez, hori da pena, ez dugu, ez, ezin da dena egin, eta ba, bakarrekola. Beden, hainiz eh, jende gurtzatzen ditugu, kantatzen dugu denak eta hori da gure plazera. Bai. Ontsa, mil esker, ontsa segi. Mil segi. Eta lapur ezpaita ez baita ostatia bakarrik, alainan badugu eh, holtza haundi haundi bat hemen, eta gure lagun batzu ari dira hor kantuz, ea ez hau aire aizpak, ari dira kantuz. Eta hemen, badugu jendea aire aizpak entzuten. Egunon, aire aizpak entzuten. Bai. Gustuko talde duzu? Bai, bai, bai, bai. Eta nola senitzen zu egun? Forman dira? Bai, oso, oso. oso. Eta ez zaitut kantuz ikusten bat ere? Ez. Lotzai, matei nahi. Lotzatuta nao. Berantago, berbada, ostatuan. Bale. Ba, untxako esatu. Ba. Kristo niende da hemen, eh? aire izpak uh, eh, irukotearen barkatu, <laughs> kantaldiaren zat barkatu. Eta hemen baditugu abilenak, ziek leku hona hartia hemen. Bai, egun hon. Itzalean eh? Itzalean gaude goxoki, bai. Aire izpen sale eh, uh, hemen. Ba, segitzen ditugu, egia da, hor goxoki gaude, eien entzuten. Ara, bai. Zikere maite duzu, aire eh? aizpak? Aire aizpak maite duzu? Bai, bat guztu edo Ah, Bai, kantok ez zautzen duzu? Ez denak, eh, pixkat. Ajoxako zolan. Ajoxako zolan. Bon, goxaz azie, tosegi. Eta konzertutik, pixka bat badugu animaleko lego bat hemen. Zer hitzu egiten duzu hola? Kriston lerroa? Bai. Baina, imarra da. Nola zuazte hola? Tiketak erostera. A, ah, ez dituzu lehenago hartu? Ez, ez. Akitxu, akitu, hartu eta Pazientzia baduzue? Ba, oainikan bai. Ah. Zer nako zu tiketak? Ba, zeu zer edateko eta jateko eta... Zonbat... Nari diru mateko, eh? Zonbat berrituzu ez dakit, ez dakit. Asko, asko, asko gara eta asko. Ba, be, pazientzia hone beraz. Ba, Ongi segi. Eta pixka bat, aitzina segituz, badu hemen karpa bat, Eta Xabiak, esplikatuko zu, zer egiten duzuen hemen? Bai, eh, postako uh, eh, kuretzeko janaiza, erru eh, jatsan. Hora, dendak egiten dut dutelaik problemak hor uh, la, eta laguntzeko eta salbaltzeko. Gurutze jaren izenean? Gurutze gorriaren izenean gira, bai. Egun guzea behar duzu hemen pastu? Egun guzea hemen pastan gira, bai. Lehen aldia duzu eh? hemen pasten pastan duzula? ez, hori uh, irukaren urtea, ero, hola, laukaren urtea dut egiten dutela hemen eta... Hai. Kontseilu bat bazino emaiteko, besta egiterat etortzen direnei? Uh, ez bizke <laughs> hori bai. Kasu ez uh, ez hartu, eta uh, hartu busan sartu edo hola, edo ama dutzeko, jateko uh, eserka, hola. Eta holako iguzkia izanki badira lanjer batzuk edo? Posible, posible ez dara. Eta beroa da, dendak eratu nute, eta Go, eh, era dute, eta go, pestara gio, eh, hola. Ur piskatetan, takteka? Akteka ur piskatetan, bai, hori bai, sok da. Eta zuk besta piskatinen duzu gero edo? eh gero, pinituta. <laughs> Mirezka Xabier, untosegi? Bai, bai, Eta justu onduan, komunak baditugu. <laughs> Komunak orain txetan bai, erabilituzu, bai, nola dira? Garbiak, orain garbiak, <laughs> oraindi bai, ondo daude. Ba, baliatu duzu eh, goiza, Bai, bai, bueno. <laughs> ondo, eguraldi bikaina dago eta gustora. Os ondo. Krema ere ezagi duzu, bai, bai, garrantzitsua. Bai, bai, bai bera hundia dago eta. Ba, mi esker, besta ona. Ora, bai, la pudigunean ere dena pikoan, komunak Sokorriak, jatekoak, dena bada, musika eta... Ara, gune polietu bat, hemen ere. Bon, ebe eh kontenti gure batitekan eh, lapurdi gunean. Eta be, agurtzeko tenorea beraz eh, tortzen zaigu, erramezala erriu gira hemen zuzenean Euskal Irratiak eta gure ondoan gainera ikusten ditut kanaldudekoak orain hasten baitute ere hoiek ere zuzenean emititzen ordean e, kanaldude puntiute itzulino bat egiten alduzie emengo giroa ikusi eta senditu nahi balin baduzue. Eta be erriu agurtzen bukatzeko ordua erran bezala hemen eh, entzuten zenuten eh, krema eman behar dela hori segur biziki bero eginen baitu gaur egunean eh, zehar eta aldiz be, ez duzie eskubiderik aintziran bainatzeko hori azpimarratu daukute ere antolatzaileak beraz ez duzie arrisko hori hartu behar ez baita hemen zainketarik gunearen zainketarik aintzirarena hori aipatzekoa beraz, zala ere, joitarazten hau ere, xarri, berri zentzungai gai, iduziela musika, baino, elkarrizketak, uh, eh, eh, mankizunean pasaitugun eh, tarte uberenak, txarrenak ere berdin, entzun gai, dituzie, seiak eta erditatik haintzina euskal irratietan, eta ordan egitaraguaren aldetik agurtu haintzin, Eh, badugu zeterora horren batak eh, pasa, orduan eh, kalakan taldea laster hasiko da ere, bitan, Arabako gunean izanen dira, dantza oraintxetan izartxo taldearekin hor dantza gunean eta mm, aukeran taldeak ere fusioak aurkeztuko du irut erditan. Um, Basen afarroan erronka dute orain bukatu haukan behar lukete eta mm, be, gunean, gipuzkoan, araban hor denentzat auren sokoak eh, eh, badira, Nafarroako gunean ere bietan Jose Ripley taldea arituko da eta betagarri taldea kondotik antzigabe Willis Drummond entzuten duziena hemen txe, oien eten aldi garaian kontzertu bakarra izanen da eta lehen erraiten ginen bezala beraz jurgi gurekin ginoen beste proiektu batean sartzen da jurgi ekiza taldea sortuz, beraz bakarkako proiektu hau gure antenan aipatu duen bezala. Agurtuko ditugu lankideak, eh? mintzu direnak hemen baina uh, beharko dugu uh, adio adio erran, Kristof, adio zin, adio, ez da martxan mikroa. <laughs> Bai, bai, bai, bai lol, eh, kasik, laurentz, hasten da jadanik aperitifa hartzeko prest, ez, ez, ez, bat, bat, Eta Kristof eta Oiana, mil esker, adio, <laughs> pasa egun goxo bat euskal irratietan, eta laste arte. Euskal Irratiak herri urratsetik zuzenean.